Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hi po. Hi! Ah, magtatanong lang po ako. Ano yan? Ah, ano po, kasi, um, kayo, ganun po ba kayong mga lalaki? Pag mahal niyo isang tao, kahit anong galit ninyo, pag nakita niyo siya, mawawala. Depende. Pero, <clears throat> pag, hindi, di- pag hindi siya yung dahilan ng galit, pagka ano ba, ah, nagalit ka, mainit ulo mo pag nakita mo dumating yung mahal mo. Hindi, tulad po ng ano, pag napagbintangan mo siya, Hmm. na napagbintangan ko siya. Na, nag, nagnakaw ng 100,000 ko. Lahat nagalit siya. <laughs> ha? Napagbintangan ko siya sa bagay na hindi naman niya nagawa. Hmm, Then, oo. Oh. nagalit siya. And, yun. Nakita niya lang po ako. Ayun na. Sabi niya. Sabi niya, ang lakas sa radyo mo. Nagagalit ako sa'yo. <laughs> sabi niya? Sorry po. <laughs> Hindi, okay lang. ano, eh, tapos sabi, sabi niya nawala daw po, ga- nawala daw po yung galit niya nung nakita niya ako. Ay, di ang galing nga, ang gandang impluensya mo. Dahil nawawala yung galit. Ganun, to, ganun ba kayo? Oo. Mga boys, pagmahal Oo, pagmahal tao. namin, talagang mawawala yung galit namin. Depende sa ginawa nyo. Pero kung kayo ba ng lalaki ka, <laughs> Habang kahit buwan. na, kahit na gaano kita kamahal, habang buhay na kitang hindi papansinin. Oo, pero magagalit ako sa iyo. Depende, ano? Depende. Pero wag naman mga mainit lang ulo ko dahil puyat ka, Mm. kakainis, mainit ang ulo ko. Yung mga ulam nito ay pinakbet na naman. Tapos <laughs> may dumating yung mahal mo. Mahal, hi. Ayoko na na. Hi. Hi. Ah, Mawawala yung init ng ulo. May mga ganon. Depende sa rason. Depende sa rason. Pero pag mga Darius Rason, medyo may <laughs> mabigat-bigat. Pag ikaw ng... ng the movements, ng gumawa ka ng hindi tama. Bawa may boyfriend ka, bawa girlfriend kita. May ginawa ka sa akin na hindi maganda, bakit magagalit ako sa'yo kahit mahal kita? Ah, ganun po. Ah, syempre naman! <laughs> Kahit Alam ikaw. mo, palagay mo sa aming mga lalaki. Kahit mahal na mahal namin kayo, kahit ano, pwede niyong gawin. Dahil mahal namin kayo, hindi naman tama. Na mamaya gawin dahilan niyo yan eh. Mm. Mahal naman ako nito eh. Okay Hindi lang. naman po, hindi naman po ako ganun. Ah, hindi naman ikaw din. Yung iba. Ah, Baka ganun ang gawin. <laughs> Eh, ikaw, mahal mo ba yung boyfriend mo? Oo naman, syempre. Oo naman, yes. Ang dami sa Oo, oo naman po. Oo naman, yes. Ang dami. Mahal niya nga. Gano'ng <laughs> katagal na kayo ng boyfriend mo? Um, three years na po. Ay! Marami nang naganap. Marami nang naganap. Marami na. Wala pa. Wala, wala naman po. Wala pala eh! Anong kwenta niya? <laughs> Wala. <laughs> Hindi. Hindi kayo ba? Nagkasal na po kami, tsaka lang yun ganun. In, alin ba yun? Ano ba yung sinasabi? ano yung kasal? Wala naman ako sinasabi ko lang, marami na bang nangyaring mga memorable experiences? Opo, sobra. Eh. Ah, ano ba pala eh. iniisip mo? Ah. <laughs> Ikaw? Ay! Ay, masyado ka meron na. Malamang. Meron na. Ayaw mo lang i-share. Nanood na ng sine. Eh, Ilang beses na kayo ng sine? tatlo, tatlo pa lang po. Ay! Wala lang. Ayoko Nanood po lang. kasi. Bakit? Wala namang sinasabi ah. Ang sweet kay ako nga. Ang tagal-tagal ko ng tao eh. Ilang beses lang ako nanood ng sine eh. Ilan po? Hmm. Mga sampung beses. Yes, marami Oo. Oh. ka pa rin eh. Ilan ang babae na dala mo sa sinihan? Ay, nako. Et, wala, wala, wala. Meron, Eh. dinadala ko lang sinihan yung gusto ko makasama manood. Ayaw, mga kaibigan, ayaw, mga kaibigan. ayaw kasing pag nanonood, kung ano nung ginagawa sinihan, gusto ko manood lang talaga. Ah, o bakit? Nunod lang naman talaga pa kayo dun ah. Oo nga! Bakit? Ano ba bang gagawin sa iba? Malay ko. Wala. Kumakain! Oo. O- oh oh, ba't ka natatawa? Nakakatawa ba pag kumakain sa loob ng sinihan? Hindi po. Masarap nga po yun pag may popcorn ka, di ba? Kumakain ng popcorn! Tapos, ano, pag nasinihan kayo, nagiinuman kayo. Ng, ano, ng soft drink. Kahit wala na yung sisigaw. Ah? So, Ba't kailan sumigaw? Tapos, pag nanonood kayo, pag nakakatakot, anong ginagawa niyo ba? Nakakagulat yung palabas. Siyempre, titile. Huh? Titili lang. Yung katabi niya, yung Di ba, mag, di ba magkatabi kayo? Tapos biglang nagulat ka naman, nanonood kayo ng So, yung So 3 sorry. I'm so, sorry. Diba, bigla may nagulat ka, bah, ganun gagawin mo pag nakit pag uh, katabi mo boyfriend mo. <clears throat> Yakap? Ah! Wala lang. Wala lang. Wala Sigaw lang kami. Sumisigaw lang kami. <laughs> Tapos pagka nagulat ka na, na, na ano, nagulat ka, bigla tabig mo yung soft drinks na laglag sa boyfriend mo. Ah! Maganda kape hawak niya. Mainit, no? Ay, diba, sabay, yes. Sabay Para nagulat ka. Dama. <laughs> Uy, damang-dama. Dama. Ah. Init ng kape. Ah, init. Ikaw, ah, ilang oras ka na ba? Ay, ilang ano ka na ba? Ilang, ilang taong ka na ba? 18 po. Ah! <laughs> 18 years old? Ilang taon na yung boyfriend mo? Um, ano lang po, 19. Ay! <laughs> Natutuwa lang ako. Kaya ko sinasabi yan. Ano na yung mga nangyari hmm, sa inyo? Mga nangyari. Yung pinaka, pag magkatabi kayo, nakiss ka na ba niya? Yung nag-init. Nag-in, nag-kiss na sa, nag-kiss na kayo? Opo. Ay! <laughs> Sarap. Um, sakto. Ay! Sakto lang? Paano? Gano'ng katag... Siyempre may matamis. Ay! Kumakain na matamis. Paano pag hindi nag-toothbrush yung boyfriend mo? Kami oh, bago. Ah, bago. Ay, katabi! <laughs> katabi, katabi mo, ah. Narinig, <laughs> Narinig namin. namin. Andyan siya? Wala po. Sino yung sumagot? Sino yun? Yung lalaki? <laughs> Utol ko. Ah! <laughs> Kailangan sumigaw. <laughs> Gusto ko lang. Oh, buti, pin- sino mas matanda sa inyo ng kapatid mo? Po? Sino mas matanda sa inyo ng kapatid mo? Si yung utay ko po. Ay, kuya mo. Apo. Buti na lang ako, mas matanda yung ate. Ah! <laughs> Kailangan sumigaw. Hindi ko alam. Nadadala ko ng damdamin. Anyway, ayun. yun. Ganun talaga kami mga lalaki. Pero hindi dapat, dapat may dahilan para maging, ano, nawawala ang galit namin pag nakikita namin ang mahal namin sa buhay. Yan, naririnig ka pala ng kapatid mo. Alam ba niya nagkikis kayo? Ngayon, alam na niya. Ha? Lagot ka. Sabi mo, Ah, lagot nagkikis. talaga po ako. <laughs> Ay, ma- hindi naman matagal. Sabi mo, matamis. Suntok sa akin yan. Lagot ka! Alpa. Alaka. <laughs> Si Kuya nagagalit. Si Kuya narinig. La, la, lana. Lana, booking lana, na. Nabuko na lana, ako. Lana, Lana. Kasi nakikipag-kiss. Ang boilet niya, hindi na makakapasok. Hindi na makakapasok sa bayan. Pagtanog pa lang, tao po, niyan po ba si... Oh, andito, halika ito. Pak! <laughs> Yan, halikan mo kamay ko. <laughs> halikan mo kamay ko. Ito, matamis pala gusto mo. Mahal naman ata yung kapatid mo, Dre. Oh, mahal yan. Mahal Tatlong ka naman. taon na. ata. Tatlong taon na kayo lang. Ano, alam, legal ba kayo dyan sa bahay nyo? Opo. Aba, legal naman pala, Dre. Mabait, kilala ng kuya mo yon? Opo, dinadala ko po dito sa bahay. Eh, kaya lang ngayon, alam na nagkikis. Ay! <laughs> Lagot. ka. uwi, may oh, nako po. May toll gate? Toll gate. Pag, na. diba, pag kapitbahay nyo lang ba yung boyfriend mo? Um, hindi po, medyo malaya rin po siya dito sa bahay. Nag-aaral yon. Opo. Aba, mapu- matino naman. Ah, naman. Gwapo naman. Ako sa Medjel. Ay, ako na, ako sumigaw. Papakas na ako. Kanina <laughs> ako pa niloloko yung sarili ko. Sigaw din ako ng sigaw eh. Uy, si Manlado, ang gwapo. Ah! Kat- Kilala mo si Manlando? Um, Yung pinakamalupit na disc jockey namin dito? Opo. Ay, po. May, pag- may, ano, Mang Lando, may handle. Mang Lando, meron ba tayong kanta para ano pangalan mo ulit? Asil po. Ah, ah? Asin? Asil. Asin. Ah, asil? A- ah, asin. Opo, asil. Ah, asil. Oh, well, Asil, Mang Lando prepared a very nice song for you. What kind of song? This one. Uh, this song was sang is sung by Asher. Go, Asher! Asher, <laughs> ah. Asher. Tingnan, papakinggan nga natin. Bago yan. Wala Manlando! <laughs> Ang gulo mo! Manlando! Patay mo yan! Sorry. Asher? Asher. Pusher ata na kum- Pusher ata kumanta. Ay nako, ang gulo talaga ni Manlando. Ayan na, nababalik na naman yung dating tama mo ha. Ang gugulo ka kanina, tama na ha. Anyway ate, maraming salamat ha. Opo. Sa pakikinig Um, naman. pwede po favor. Mm, anong ah, flavor? Ah, maliit lang po na Flavor ni flavor. sa boyfriend ko. Ay, teka lang, bibigyan natin ng love song na... Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello! Hello, Dre. Hi, Dre! I love Kuya Jobber. Ha, magandang gabi sa'yo. What is Ah, the first round? Ang tanong, Sa parents. parents. Yeah. Parents, Kasi po- oh my parents ang ginawa. Ano na naman ang ginawa ng parents? Kasi po, nanay ko po. Ngayon, hmm. di ba, tumawag po ako sa inyo ng biyernes. Ay! Yung last na tawag ko sa iyo. Ikaw na naman! ang babaeng <laughs> suwail. Ha? Oh, siya pala. Ito, yung babae matigas ang ulo. <laughs> Labang kita kay Margarito dyan eh. Margarita na yun, hindi na Margarito. Ayaw nga pala, nagpa-change na siya. Ano? Ng mukha. Ano? Oh, ano tanong? Kasi kinukuha po niya ako nung biyernes. Nanay mo? Oo. Kasi sabi ko, ayokong sumama na sa'yo. Kasi may bago po siyang asawa. Eh. Na naman! <laughs> Ang misis mo nag-asawa yan. Next na nag asawa yung nanay mo. Nung isang linggo pa lang eh. Parang pugo yung nanay mo, pabago-bago. <laughs> Pangatlong asawa niya na to ngayon. Pangatlo Sa isang linggo? Alam mo, magiging ano, magiging ano Matagal kayo? na po sila, mga siguro 10 years na yun yata. Ah, kasama. Kasi po, na- bata pa lang po ako. Iniwan na po niya ako sa lola ko. Yung lola ko po nag-alaga sa akin. Hmm. Hindi po ako lumaki sa kanya. Siyempre. Tapos po, ano po, lumaki po ako sa lola ko. Oo. Ah. Tapos kinuha po niya ako. Tapos inalagaan, hindi naman niya ako masyadong inalagaan. Tapos po yung asawa niya, hmm. binubugbog po ako minsan. Ah! Ay! Tapos ano? po, Lalaki, binubugbog ka? opo, ano mga, alam- mga 9 pa lang po ako nun. Tapos nung umidad po ako ng 11, mintikan na pong, <laughs> alam mo na yun, Ha? Munti ka na niyang! mintikan na po. Kasain! Bakit? Buti nga po, hipo lang eh. Nahipuan ka, hindi mo nireklamo yan? Yung ano po, kasi po, nan nagtatrabaho po ako sa Tagig, 24 hours yung tindahan. Oo. Tapos po, sinundo po ako ng nanay ko nito lang 2008. Mm. Ano, sana sinabi po nung amo ko na mintikan na daw po akong anuhin. Sabi niya, hindi po, hindi po, hindi po, sabi ko. Tinatanggi po nung nanay ko na Hindi ka muntik daw anuhin. manyakas yung tatay, tatay tayin ko. Tatay-tatayan. Oo. Paano kayo po hipuan Saan? <clears throat> Sa ilang parte? Opo. Ay! Ano sabi mo na sinisinihipuan ka? Ha? Anong sabi mo na hinihipuan ka? No. Umiiyak po ako. Umiiyak ka, siyempre. Nasaan na yan? Wala na? Buhay pa po. Bayaan mo na yan. Hiwalay na eh. Tapos po ano, hindi po sila hiwalay. Um, sabi po ng nanay ko, hindi niya daw pwedeng hiwalayin yung lalaki kasi wala daw siyang, wala daw silang pangkain. Mga ano. Kaya kain-kainin ng anak. Pwede na. <laughs> hindi ba? Oh, pwede ka nang kainin. Mga ano po, 13, lumayas po ako sa kanya. Lumayas po ako sa nanay ko. Punta po ako sa tita ko. Oo. Balik-balik po ako. Oh, saan saan po tita ko na napunta ako dito sa Wow, Tanay. ka ano naman. Tanay, tagig. <laughs> Tapos dito sa may Pasig. Anak ng, ang dami mong Saan ah. nakarating Anak ng Pasig. <laughs> <laughs> Tapos po, ano po, Mm. nung neto lang pong ano, kasi Mm. nanggaling po ako sa Tanay ko. Sa Tanay. Sa Tanay Yung ka na, may-ari ng Tanay. Hindi. Tanay mo. Sa province ng amin. Parang Mm. lang by bakasyon na lang doon. Wow! wow. Ah. May wakay bakasyon. May wakay bakasyonan. Mayaman. Hindi ah. Ewan ko malaki yung lote namin. Rest house? May rest house. Tapos naglulungkot-lungkutan pa. Meron, meron, meron. May asindera, asindera ka pala? Ilang pagong ang alaga mo? Wala. <laughs> o anong pinaka-problema, Bale? Ano po? Ah, yung tito ko po. Kaya nga, hmm. di ba sabi ko sa'yo, bawal ako mag-boyfriend, di ba, ko? Mm. Mahigpit po yung tito ko, sabi niya. Kapag ikaw nag-shota, manda ka sa akin, papatayin ka. Kasi po, pulis yung tito ko. Papatayin? <laughs> Papatayin na siya. Parang daling pumatay ng tao. Kasi, Huwag ka magbo-boyfriend, papatayin kita. Tito mo ako. <laughs> Parang show tayo nag... Puta, criminal ba? eh? Kahit ba pulis yan eh, ha? Ha? Ako po yung pinakapanganay. Hmm, ba't ka papatay? <laughs> Kasi po, ano, ako lang po yung Patayin. pinakapanganay sa, ano, Oo. ng asawa na kasal sila. Bakit ka nga papatayin? <laughs> Eh kasi nga po. Ayaw niya muna mag-shota, shota. Akin ka lang, ha? Ah. Sa tunay na ang gawin. Ano klaseng pamilya <laughs> Ano Tito, pwede mag-boyfriend? Hindi pwede, papatayin kita. <laughs> Sige, wag. Hindi, hindi, huwag po nagpapaalam na maayos dyan eh. Patayin nyo agad ako. Ano sinasabihan niya po yung mga tita ko na wag na daw po akong tanggapin. Pero tinatanggap pa rin po ako. Kasi daw <laughs> matigas daw po ako. Eh kasi, kaya ka tinatanggap. Pag sinabi ng tita mo, pag yung tatanggapin niya, papatayin ko rin kayo. <laughs> Hindi ka natatanggapin yan. <laughs> Mukhang bibig ng tiyuhin mong madjikero ba? Ano po siya, stricto masyado. Ano naman? Po kami pong mga magpipinsan noon. Kasi yung pamangkin po namin takot sa kulog. Hindi po naman namin alam Oo. na... O saan sabi ng tito mo, huwag kang matakot sa kulog, papatayin kita. Yung pamangkin... Nata- <laughs> iiyak po siya. Tapos Bukang bibig yung- bukang bibig. Tapos ng baril. Ah, barel! Laging pinananakot yung barel. Hindi- Hugasan niyo yung mga plato, papatayin, babarling ko kayo. Tapos po, nung ano po... tito, yan. tito, pahingin baon. Hingi ka na naman baon, papatayin kita. Ano War freak! Tita, saan po ako mag-aaral ng college? Huwag ka mag-aaral! Sa, namimili ka ng college, papatayin kita! ano ba yan? Ano pa, ano pa? Dito, may trabaho na po ako. O, oh, ano trabaho yan? Dito po sa isang kumpanya. Papatayin ko kayo lahat! <laughs> Dito yung tricycle po. Siningil ako ng ano, ilang sukle. Sukle ang kanya, papatayin ko yan. Ba't may natin to? Ba't may natin to? Papatayin kita. oh, masama niyan, pag kinasal ka na, tatanggap mo ba tong tao na to? Father, ay si kasal, papatayin kita dyan. Lahat papatayin. Trigger happy! Makatakot ka mag-anak mo na yan. Ay, pag situlog na kayo, papatayin ko kayo lahat! Merry Christmas! Ah. Papatayin ko kayo! Yun ang mga inaanak mo. Paalisin, papatayin ko yung mga yan. Galit sa kalik sa mundo. Papatayin. Bukang bibig, papatayin. Ba't ba naging pulis yan? Ilan na kaya napapatay niyan? Ano po? Um, Salita ah, lang. Ten. Ay! <laughs> Wala! Sanay na! Nakakasampu na ako, papatayin ko lahat kayo! <laughs> papatayin ko yung buong barangay natin, mamaya! Kukuha mo na akong bala, kulang to! <laughs> Armala Ah, grabe, Tito Bo. Kaya pala kayo nakatatakutan mo. Kaya nga, eh, no? Kaya nga. Ano niyan? Yung... Ano, ilang ranggo? Ano ranggo? Private? SPO ano yan? SPO 10? Kaya pala 10. Nakatakot tito mo. Paano? Di hindi ka makagalaw ngayon dahil binabantaan ka. Opo. Oh, huwag ka tatawa. Naririgip na. Papatayin kita. Tumatawag ko pa sa IFM, papatayin ko kay lahat. <laughs> so, ano? Pero lang yung mga yan. <laughs> Nag-enjoy ako dyan. Sabi. Aray ko, kakasadyan ko, nakabagal ako. Mm, sige, pag umutot ka, umutot ka, papatayin kita. Sabi ng tito mo sa'yo, lagot ka. Joke lang yun. Ah, joke lang. Hmm. Pero hindi naman lahat ng bagay papatayin niya. <laughs> Bihira lang. Pati pare, papatay. Malay ko kung yun sinasabi. Pabili. Ano po? Isang kaang sigarilyo. Suli <laughs> ko, mapatayin kita. Diba, Kuya Joe, ba't naglalakad ako kanina? <laughs> naglalakad ako. Oo, oh, naglalakad ka. Ano, ano kayang oh. kung galing kay Kuya Joe na regalo? Oo, oh, wag mong bigyan regalo si Kuya Joe, papatayin ko yan. <laughs> Tama na, ano ba talaga ang tanong? Naglalakad po ako ganina. Oo. Oh. May dala akong gamot. Sabi ko, tao po, pabili. <laughs> Tapos sabi ko, ay, hindi pa pala. Ito pala yung gamot. Mm, oh. Kasi nag-iisip ako anong bibili kong ano eh, pizza ba o... Huwag ka na, huwag na, huwag mo na kayo ibili. Basta huwag mo problema. Anong problema? Ang problema mo yung tito mo. Yung tito mo ba ang problema? <laughs> Opo. At saka yung nanay ko. Oh, tawa ng tawa? May tawa ka ng tawa, papatay na kayo? hindi yan totoo. Tinatakot lang kayo niyan. Uh, opo. Umayo, layo ka na lang kasi pagalit, ha? Dumistansya ka. Dumistansya ka na lang. Malayo oh, sige. Ingat ka lang, ha? Apo. Sa IFM, siguradong! Kumakanta ka, papatayin na nga eh. Dito ah, again, joy ka. <laughs> Binaril sa bibig. Ang ganda ng boss mo, papatayin kita. <laughs> galit. Mala, galit, galit sa mundo. Ngayon lang ako nakita, ganun tao daw, no? Lahat nang sabihin, papatayin. <laughs> Pero naging official yung tao na yan. Paano kaya? Hindi niya alam. Inaapi na nga. Eh, nagsusumbong, no? Sir, na-hold up ba ako? Ano ba yung problema? Papatayin kita eh. so, <laughs> magklase. na natin sabihin ko, sino yung polis na yung papatayin tayo. Puntahan tayo dito. Puntahan tayo. Kayo ba yung kausap ng pamangking ko? Papatayin ko kayo. <laughs> Ay! <laughs> Ang inyong mga problema sa pag-ibig at mga iba-ibang katangu- katanungan. Katanungan! Tumawag kayo! Pa- Magandang gabi po kayo, Jobert. Magandang gabi, Ik. <laughs> Paano po ba, ano po ba ang kin i- kinamatay ni Robin Hood. Nako. Si Robin Hood, siya yung dati yan sa anong century uh, ba ah, yan? Lord, ano siya? Uh, ano ba yan? Uh, ah, of the Thieves ba yun? Prince of Prince Thieves. of Thieves. Kasi siya yung mga siya yung nagnanakaw para ipamahagi sa mga taong naghihirap ang kayang mga nanakaw. Kaya lang mali pa rin. Magnanakaw pa rin kasi siya. Pero kaya lang binabalaan ko kayo kung ano man ang nilalaman ng librong ito Huwag niyo pong husgahan dahil ito ay galing sa aking pananaliksik sa kung saan saang mang library ng buong mundo. Ito na. According to my book, Robin Hood died due to... <gasps> wow! Ano Anong kinamatay doon? Severe puncture in the lower... lower neck. Right in the chest. Lower Lord. Puncture. <laughs> Isa lang walang neck eh. <laughs> Hindi pala dun. Severe puncture in the chest. Ito raw, malapit daw sa neck. Lower neck. <laughs> Ayan na. Ah. Kasi, ito, may picture pa nga oh. Autopsy na naman. Kinamatay pala ni Robin Hood. Ay bumisita siya sa mahal na hari upang sumuko. Ngunit, known for his uh, ano to? Sharp chin. Mababa baba? Ayan! Known for his sharp chin, Mahaba he went baba. to uh, to visit the king and surrender. But when he gave respect yun, namatay. Pagbaw pala, natusok. natusok, Dre? Ano to? Rel- unre- unrelentless bleeding. Natusok mo sa sariling baba? Pagbaw, malari. Chok! Patay, oh. Ang talim ng baba ni Robin Hood. Kaya na naman, hindi na naniniwala. Eh, hindi naman. Sa mga pelikula kaya, hindi kaya pinapakita na baba ang baba ni Robin Hood. Si eh, Bruce Lee ba sinabi bang namatay sa pasma? Ito nga yan eh, oh. Basahin ko na naman. You, the body was brought to London, England to be autopsied by Dr. Quack Quack. <laughs> Ganon din ang report. Died due severe bleeding, loss of blood, due to a punctured wound caused by his sharp chin. Ha ha ha. May ganun. Natawa yung doktor. <laughs> ha ha. Signed, MD. Medical MD. doctor. Tumawa pagkatapos ng report bastos din. <laughs> Pinagdawanan yung bangkay. Para to pagdala nakatusok pa. Ganun ho. Oh. Chok. Nagpag-unang pag, uh, pagpasok niya sa palasyo, yun na, nakita sa ng hari. Yan masusuko na kasi. Dala-dala ng mga bata niya yung mga sako-sako ng mga gold. Isusurrender na niya dahil ayaw na niya magnakaw. So, nag nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Eh, hindi naman pala nagbabaw yan. Bastos daw yan si Robin Hood talaga. Puro gumakaway lang daw. <laughs> Inatsyempo hari yan, obligado kang lumuko. Kaya pala pag yung mga ministro lang daw, uh, Sir, this is Robin Hood. Hi sir, mga ganun lang daw, makaway lang. Hindi talaga gumagalaw-galaw daw yan. Tsaka pag nalalasing daw si Robin Hood sa inuman, mga okasyon, binyagan, ganun lang daw. State body pa rin, hindi muyuko. Nakasangkal lang pala yung baba. Eh, yung nakita yung hari, bigla na bigla, Sir! <laughs> Hindi niya akalain. Cause of death, dumbness. Ayan, katangahan, nakakahiya. pero, pero bakit wala yan sa mga ibang libro? Ano ka ba? Siyempre pinapangalagaan ng kanya-kanyang bansa ang kanilang kultura. History. Di ba? Tinago nila yon. Tinago nila yan. Mga si King Arthur nga eh. Namatay daw sa mga pakikipaglabanan sa dragon. Nakipagkara ko sinaksak sa kanto yun eh. <laughs> sa kanila kayo nauso yung mga ganun, no? yung beto-beto. beto May nahalong dice. pag inuman pala si King Arthur. Lasinggero daw yung hari niyan eh. Muwi. Nakita may beto-beto. Sali o dyan. Eh hari, kala niya kaya niya yung mga tambay tira. Daya daw ni, ano, ni King Arthur. May daladalang, ano, sariling dice. May magnet, puro one daw. <laughs> Madaya kang hari ka, siya ngayon dito sa tagiliran, no? Hindi nila nirespeto, hari? Hindi. Hindi sila natakot? Hindi nga, eh, kasi nga, um, lasing na. Tapos, ang ginawa ng mga sundalo niya, tinakbo siya ngayon doon sa bundok kung saan may dragon. Tinapon yung bangkay niya. Tsaka espada niya. Kunyari, nakipaglaban-laban kunyari si dragon. Hindi na nga nakakita yung katawan dahil kinain na lang ng dragon. Nung tinapon nila, bangkay na kasi doon. Minirienda lang si King Arthur ng dragon. Kinamatay, sinaksak ng tambay. Ito, oh! <laughs> death. Cause of death by King Arthur due to vices. Gambling. <laughs> Treno, linaw, street brawl. Baduy. <laughs> Ang baduy ng kamatayan. Nakipagsuntukan, nakipag... Hindi nga nasunta. Yun pa nga eh, mali pa nga yung report to, oh, nakipag-street brawl. Suntukan, sinaksak naman. Ay, nako. Kung alam nyo lang, rago ko na nga nakawin pa tong libro ko. Walang may ganito eh. Basahin ko nga ng todo, ma'am. Ya. Oh, ayan, oh, ayan. Itatabi ko, ha. Ah. Para talagang... Ayan isang pain na pa lang yan. Pagka yan, nabasa mo pa yung buong libro ko, hindi ko lang dinadala kasi nga ano yan, priceless yan. Puro pabati naman to eh. <laughs> Latin kaya yung nakasulat dyan, kala mo pabati? Ako lang naka, nagsusulat ako kasi ang alam, kala mo mga Ingles yung nakasulat dyan, Latin yan. Yung puno ng isang coupon band na yan, ah, equivalent of ano yan, mga 600 pages sa isang libro. Tindi mo. Ano ba? Nagbe-braille pa nga ako eh. <laughs> Hindi ka makapaniwala. Babatiin ko nga pala to. Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello? Hello? Hello? Hello! Ate, ikaw ay isang savior of... Ang gandang, ang gandang umaga! Umaga. Pwedeng pakilakas ng boses mo? Magandang umaga po. Hi. Yan. Ano um, ang may paglilingkod namin sa iyo ngayong magandang umagang to? Uh, Kuya Jobert. Po. Eh, tatlo po kasi boyfriend. <laughs> tatlo. tatlo. Oh, Ilan taong ka na? 18 po. Di ba masakit? Hmm? Di ba mahirap pala? <laughs> Di ba mahirap? Opo, kasi po. Laksan mo, laksan mo. Eh kasi po, gusto ko na po sila i-break. Pero po, sabi Bakit po, sabay-sabay? Kasi, eh kasi naman po, hindi ko kasi alam ganun pala ang nangyayari. hindi mo alam. Hindi mo alam? Opo. Ano ba nangyari? Sabi ko po kasi, kung pwede i-break mo lang sila, sabi niya naman, ano daw pong dahilan para i-break ko po sila sila. Sabay-sabay mo silang kausap. Hindi nag-riot yung tatlong yan. hindi naman. Hindi naman sila sabay-sabay. Hindi po. Hindi sa isa mo. Opo. Hmm. Sabi ko sabi na anong dahilan. Sabi ko, basta wala lang ganun yung ginano ko po. Eh, ba, pwede ba yun? Pwede ba yung gagawin mong rason yun na walang dahilan, ni iwanan mo? Siyempre, kung ako boyfriend mo, magtatanong ako, bakit? Oo nga po, sabi na po, bakit? Sabi, Bakit mo ako iiwan? Halimbawa, boyfriend mo ako. Opo, sabi Hello. na po sa akin. Mm. Pag ginawa ko daw, favorite ko siya, hindi na daw siya makaaral. Ay, Mali ba yun? Diwag! Sabihin mo sa kanya, diwag! Eh, Buhay ko ba yan? Sabihin mo. naman po kasi. Mm. Tapos yung isa, ano sabi ng isa? Isa naman po, hindi na rin daw siya mag-aaral. Oh, diwag din! Sabihin mo sa kanya. Yung isa, Ganun din po. baka naman magkakapatid yan, hindi kaya. Hindi po, iba po. Ayaw na nila mag-aral pag brinig mo. Opo. Maganda ka siguro. Teka nga. Patingin. Ano naman po. Ay, may tsura. Mm. May kita kaya kita. Ay, ganun po. Oo, oh, naka-shirts ka, di ba? Opo. Mm. A t-shirt. Opo. Mm. Morena ka. Mm-mm. <laughs> Huwag na nga. Baka ano po makita ko. Mm. Eh, kasi ito nga yung sinasabi ko, 18 years old. Eh, kasi Paul, ano po sila, nag kasi po ako, nag-aaral din po ako. Eh bakit kasi, alam, may, bo- may, bad kasi may boyfriend ka, tapos sumagot ka pa ulit ng isa, isa pa ulit. Eh kasi, Ano pumasok sa isip mo? eh kasi po sinubukan ko lang po. Hindi sinusubukan yan. Hindi laro yan. Oo. Alam mo, makakasama, makakaano ka, makakasi, ma, nakakasi, nakakaano ba yan? Nakakasakit ka ng damdamin ng ibang tao. Kaya nga, hindi na gusto mag-aral tuloy yung Tinaayan na mag-aral tuloy, oh, kasi parang niloko mo lang sila, sinabay-sabay mo sila eh. Oo Mm, paano kung halimbawa may lalaki naman, girlfriend ka, tapos hindi mo alam tatlo rin, sabay-sabay kayo, ano mararamdaman mo? Mm, sasaktan din po. Itam, di ba nga sabi huwag mong gagawin sa iba kung ayaw mong Oo, ano gawin sa iyo? Opo, kasi, kasi po, ganito po kasi yun. Mm. Eh, kasi kagahapon sinubukan ko po silang kausapin. Mm. Sabi ko kung pwede, eh, ano, sinubukan ko siyang kausapin. Kung pwedeng break ko na lang siya. Sabi niya sa akin, bakit? Bakit? Bakit ba? Bakit nga ba? Tapos sabi niya sa akin, pag ginawa ko niya daw, pag ginawa ko daw yun, Hindi nag-aaral. hindi niya daw po alam hmm, gagawin. Paulit-ulit lang. Di ba? Oh, hindi niya daw po alam gagawin niya. Nahibang sa iyo yung mga yun ah. Pare-pareho pa silang dahilan. Baka magkakaibigan yan. Pre, ano sinabi mo sa kanya? Hindi na ako mag-aaral. Ako na nga lang din. Yun na rin sasabihin ko. <laughs> Hindi naman po. Ay, naku kasi dapat nag-aaral ka. Yun ang inaatupag mo ngayon. Opo, nga nag-aaral nga po Okay. eh. Mm. Oo, sige. Displitan mo na silang tatlo. Oo nga po. Huwag na. Sabihin mo sa kanila pag sinabi nilang hindi, hindi na ako mag-aaral pag inisplitan mo ako. Maniwala ka dyan. Oo nga po. Alam mo, hindi mo ano yun eh hindi mo pananagutan yan kung hindi na sila mag-aaral. Kasi mm. buhay nila yan. Kung ayaw nila mag-aaral, bahala sila. Di ba? Ikaw ba buhay nila? Hindi naman Oo, dapat alam nila yon na pag di sila nag-aral, mawawalan sila ng kinabukasan. Di ba? Ikaw, andyan ka lang eh. Marami pang katulad mo. Di ba? Kaya ikaw naman, huwag ka aligaga. Aligaga ka eh. Ano ang ginagawa mo? Tatlo-tatlo. Eh, kasi nga Huwag mo na uulitin yan. Opo. Promise? Promise po. Yan, magpag magpaka-good girl ka, mag-aral kang mabuti para matuwa yung mga magulang mo. Sila dapat yung piniplease mo, hindi yung mga yan. Bata pa kayo eh. Opo. Mamaya mabuntis ka ng tatlong yan. <laughs> Patay, mag-aaway yan. Kanina to? Corporation yan, pag gano'n. Walang, eh, Benetton. Ay, maraming kulay, di ba? Opo. Korporasyon yan. Korporasyon yan. Akin yung paa niyan. Basta yung tiyan, akin yan. Yung ulo iyo. Okay, ate, wag mo nang uulitin yan ha kasi masama yan ginagawa mo. Hindi mabuti. Hindi magandang ehemplo. Pag nakita ka ng mga kaibigan mo, gagayahin ka rin nila, sabihin okay lang, hindi okay yan kahit kailan, hindi okay. Okay? Sali ka sa amin? Sige po. Oh, sige. Huwag ka na malungkot. Tawa ka na. Dali. Ah, sige po. Yee. Mula sa araw na to. Mula sa araw na to. Pinapangako ko. Pinapangako ko. Na hindi na ako magbo-boyfriend ng tatlo. Hindi na ako magbo-boyfriend ng tatlo. At ikakalat ko. At ikakalat ko. Ang ligayang dulot. Ang ligayang dulot. Ng 93.9 IFM. 93. 3.5 FM. Sa FM, siguradong enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. Ano yung pumapasok sa mga utak ng mga kabataan ngayon at ganyan-ganyan na yung pinagagawa? Tatlo, tatlo, tatlo, apat. Tatlo, apat. Yung iba, pag may nangyayari, parang normal lang. 16 years old, meron ng karanasan. Ay, naku, ako, ilan taong ka na ba nung nagkaroon ka ng karanasan, Kuya Jay? 17. 17, oh, yan. Lalaki ka naman eh. <laughs> yung mga babae. Pero hindi ko naman pinagmamalaki din. Oo na. naman, di ba? Lalaki, yung babae. Di ba yung caller tayo minsan? 13? Oo. Ano ba yan? Wala na. 13? Naibigay na. Ano ba yan? Ako nung, naka, nung una akong nag, nag-experience, ano ko eh. Ano, basta ano ko eh. <laughs> Ligaga ka rin? Ligaga. Sintuhin ko eh, pitik-pitikin ko eh. <laughs> Namimilit. Ah, parang pinipilit ka. Sige na. Bininyagan ako. Bininyagan ka, bale. Hmm, gulat Parang- din ako eh. Ilan taong ka nun? Bata pa ako noon. Do. 13. 13? Oo, katapos, Aligaga ako- ka rin eh. katapos din ako matulin. Makatipang. pa. Makati ng kamay ko. Pero, Kasi di, pero hindi dapat tularan. Hindi, mali yan, mali yan, mali. Ako, sinasabi ko mali. Ang pangit. Kasi ang ganyang bagay, nangyayari yan, ibin, may panahon para dyan eh. Di ba? Hindi yan basta binibigay. Anong nangyari yun sa'yo? Anong... Natakot ako. Natakot ako. Parang, siyempre bata ka pa eh. Ano yan? Ganun pala yun. Pero parang masarap ng konti. <laughs> Pero nanaigan takot. Kasi ngayon wala ka pa sa edad. Natuloy pa rin, kahit natakot ka. Oo, pero wala. Hindi naman, nang, wala naman nangyari. Parang ano lang, mabilis lang. Natakot nga ako eh. Ah, ganun ako. Nakahiga ka lang? Kasi yung babae, nakikita ko tumatalon-talon. <laughs> Talon-talon? Tumatalon-talon. Basta parang tumatalon-talon. Nabibigatan ako, nagagaangan ako. Ah. <laughs> parang nakakita ko ng umuupo, tumatayo, umuupo. Sino ba? Ano ba Pero ginagawa? wala ka pang kamuang-muang nun. Ano- Anong ginagawa? Wala. Ah, Akala ko naglalaro lang kami. But pero natigil din eh. <laughs> Ba't natigil? Naiiyak ko eh. <laughs> kasi naalimpungatan ako. Tulog pala ako. Kasi pag bata ka ba, di ba naiihi ka sa kama? Mhm. Yun. Nananaginip lang pala siguro ako nun. <laughs> to nangyayari sa akin? Huwag niyang tutularan yan. Hmm. Ano? Wala. Ano, binabasa mo dyan? Yung... yung... <laughs> Ay, nga pala kay Chari. Nakikinig si Chari. Girlfriend ni Mine. Sa yung fan page mo? Oy, yung fan page ko nga pala, yung certified. Ito, certified. Nagkamali po ako kagabi. Hindi po yung official fan page. Fan page. Fan page. <laughs> certified fan page ni Kuya Jobert. Nandun po yung mga bagong videos, yung mga nangyayari sa buhay ko. Maraming salamat po sa lahat ng tumatawag. Sa mga nag-text, sa mga nag-text, nagtatampo. Mga nagtatampo, pasensya po, hindi po talaga namin mababasa lahat dahil lumaapoy nga minsan sa sobrang dami. Saka yung mga hindi nakakapasok na tawag, uh, pasensya na po. At uh, maraming salamat po sa guest namin ngayong gabi. Nandito si Anja, ang isang magandang taartits. Gandang babae. <laughs> Gandang babae nito! Uh, sige po, uh, huwag niyo pong uh, tutulugan yung susunod naming uh, kapartner dito, si... Ay, nako. Ang nag-imbento ng orasan ay... <laughs> Handang-handa ka lagi. Ha? May, may libro ka talagang dala para dyan. Ano title ng libro? Ang title ng librong ito ay Malakas ang Radyo. Tinamo yan! Hinihika <laughs> ka na sa katatawa! Tapos yan lang itatanong mo, si nag-imbento ng relo? Ang nakalagay dito ay wala akong oras. <laughs> Hindi, ang nakaimbento ng oras ang, ay totoo ha. Ah. Sagutin kita dahil seryoso ko tao. Sa Egypt, sa Egypt, sundial. Mm-mm. Ang ibig sabihin noon? Ay araw na may bungang araw. <laughs> Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Basta yung araw, pag nakatapat daw sa araw yan, umiikot din yan. Ano? Dating sabon yan eh. <laughs> Yun lang, wala nang iba. Nakalagay sa libro ko, ayan. dial. Ang nag-imbento niyan ay si Mang Dial. <laughs> Egyptian ba yun? Egyptian yan. Kaya nga sa Egypt eh. Ah, eh di mami na siya ngayon. Ha? Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi siya naging mami kasi hindi naman siya purong Egypt, Egyptian. May lahi siya Mongoloid. <laughs> Ay, hindi, hindi, hindi pala. Mongolian, Mongolian. May lahi siya Mongolian. Mm. Kamali lang po, sorry. <laughs> oh, ano? Oh. Ano pa? Oh, baka malunon mo yung lalamunan mo. <laughs> Tawa ka ng tawa. Ano? Tanong ka na! Tawa ng tawa to! Ganun mo kasi. Ha? Ah. Hello. Oh. Hello. Oh. Uh, may Kasi eh, aso. dalawa po yung holiday ngayon. Oo. Oh. Ang dalawa ay ha, All Saints Day, tsaka All Souls Day. Pero bukas. Magkasunod po ba yun? Oo, bukas wala na. Wala nang holiday. Bukas ay ano na lang, Going Home Day. Yan na. Araw ng Ah, All Saints, All Souls, Hell Day. <laughs> Merong hell day? Merong hell day, yung mga hindi nakapunta sa langit. Pero napunta. Celebrate pa ba yun? Hindi mo naman celebrate yan dahil mangingiyak-ngiyak ka na, oh. Isa pa pong tanong. Oh, sige. Uh, nasaan po ba yung Eden ngayon? Ha? Eden. Garden of Eden? Eden? Anong Eden? Opo. garden of Eden. Wala na siyang, wala na ngayon garden dahil hindi na nga yan ano, hindi na nung nag nung kinain ni Eva yung prutas wala nang garden. Ano na lang to, garbage <laughs> bin. Pero garbage site, yung Garden of Eden. Wala na nakakapasok doon kasi may espadang umiikot bantay. Uh, pero hindi na po siya nakikita? Hindi na. Gusto mo pumunta ron? Mahal pa masahin doon. Sabi po ng iba, nasa Turkey. Turkey. Ilang tao ka na ba? Ha? Ilang tao ka na? Meron ba bansang oh, 22. Ganon? Ha? 22. 22. Meron ba bansang ganun yung sinasabi mo? Saan Turkey, yan? Saan? Meron yan. Sa Turkey po. Sabi mo kanina, Turkey. Turkey. <laughs> Oo nga, Turkey. Dating ano yan, dating ostrich ang tawag sa bansa, bansa na yan, ngayon Turkey. <laughs> Sarap kaya yan. Turkey. Kaya Turkey, no? Dami bang pabo doon? Presidente daw nila pag nag speech Magano, no? Hindi naman. Hindi ba? Hindi. Ta tao din yun eh. Nagsasalita yun. Like a... Nakakata yung pyramid. Ganun din. Haki, haki, haki, ngak. Ay, Egyptian design. Sige. O, ingat ka ha, sa IFM. Siguradong enjoy ka! Tanong mo kay Kuya Jobert! Tao na yan. Tawa ng tawa. <laughs> Hindi, siyempre natutuwa siya sa'yo eh. Oo. Ako nga, pag natutuwa ako sa mga bato mo, eh. <laughs> tawa Binabato mo. ako. Binabatukan <laughs> kita eh. Ito, mula kay Jules ng tropang Happy Feet. Happy feet. Mm. Ano daw? Ano daw, ah, ano daw? <laughs> Kuya Jobert, magandang gabi. Ano po ba ang pangontra sa mga ah, mangkukulam? Mangkukulam? Mm-hmm. Tatanong ko kay Luis Danica Reyes yan. Pero ang mga mangkukulam ay, ang pangontra dyan sa mangkukulam ay mga albularyo. Magkalaban yan sila. Magkalaban yan noong pa, noong unang panahon pa. Magkalaban na talaga yan. Ano bang kwento dyan? Ha? Pero ang kwento sa mangkukulam. Ang makukulam kasi, ang kinakuha niyan, minsan litrato mo, kaya buhok mo. Yan. Nakuha niya, tapos kukulamin kayo, lalagay niya sa isang manika. Mm. Tapos, may, may orasyon niyan. Uy! Uy! Hey! Hey! Ito, nasa akin pa eh. oh. Alam, makakasabihin niyo, mangkukulam ako ha. Hey! Hey! Hey! Hey! Parang pyramid din yung tono. Wait, wait, tapusin mo. Hey. Hi, halay, hey, hoa, ha, hi, hi, hi. Yawa, ha, yawa, wa, ha, yi, yi, yi, ya, wi, wi. <laughs> Sa tono, sa tono, yung tono. Eh, Tono. Yung parang mangkukulam na boses Mangkukulam. talaga. Hey, wa, hi, hala. Bakit naging ganun? <laughs> <laughs> Sabi mo, kukulam. Pyramid yan eh. Pyramid niya. Parehas lang oh. Wisit daw kulo eh. Pag nakuha nasabi niya na yan. Oh, anong ano na yan? Ah, uh, epekto na yun. Eh, epekto na. Epekto na talaga yan. Tapos, suking ka na niyan kung saan saan masasaktan ka dyan. Huh? Ah! Ngayon, tatawagin alam albularyo. Yun ang pangunta pangontra. Pangontra yan, lalatiguin ngayon yung... May medium yan. Medium yan, di ba yung mga babae? Lalatiguin ngayon yan. <laughs> Ay! Sasabi, ilang kayo dyan? Ah! Wala! Sumagot ka! Wala pa po sa akin yung kaluluwa ng mga kukulam! <laughs> Ako to! <laughs> Ako pa to! Wala pala oh, pinagpapalaw ng... Sakit. Pati ka sumasagot? Wala pa pala sa'yo. Ikaw kaya ala, tiguhin ko. Tinatigo. Aray! Sino ka? Sumagot ka! Wala! Wala pa dito ako to! wala, wala pa po! Kuya, wala pa! Aray naman! Dugo, duguan na yun. Mautak, hindi niya makukulang. Ano ko papasok dyan para masaktan? Siya na lang. Wawa naman yung medium, oh. Sabi daw nung, nung, nung, nung, ano, nung albularyo, itong sagot dyan. Stunt! <laughs> Tali yan. Pinalo-palo agad, oh. Ilan ka dyan? Ilan? Ay! Aray! Wala pa! Ako <laughs> ano to! Ako to, lang iya kayo. Oh, duguan yung likod, oh. <laughs> Ba't di ka nagsasalita? Binuhusan ng mainit na tubig pati, oh. Aray! Ako pa rin. <laughs> Kaya araw-araw, isang medium. <laughs> isang medium ng isang medium. Nakakapatay ng marami ng tao yung albularyo. Wala pa pala yung kukulam. Parang pumapasok sumasanib. Oo, oh, minsan pag wala siya makuha ang medium, siya na lang nagkukunyari yan. Nari. Ilang ka? Wala. Sumasagot. Inalatigo niya yung sarili niya, oh. Sino ka? Yan na rin yung video. Papasok po sa akin yung mong kukulam kaya sasaktan ko siya. Sumagot ka, ilang ka? Ay, wala. Napalo niya yung sarili niya, oh. Nag-iimbento, kunyari may mangkukulam. Ay! Wala! Wala! Pero kawawa naman yung mga medium na gagamitin ng... O kaya ano-ano kayong ginagawa Magbalaryo? nila dyan, paano pag hindi pa pumapasok? Iba, hinihiwa pa ng blade sa likod. Ay! Tumagot ka! <laughs> Ray! Wala naman eh! Wala sa akin! <laughs> Wala pumapasok na espiritu! Ray! Giniblade-blade pa oh. Bubusan ng mga mait na tubig. Kaya mo magtapat kung ilang kayo dyan ha. Ba't mo siya kinukulam? Wag, kuya, wag. Yung wag, binusa ko ng tubig. Ah! Ako pa to, wala siya rito. Ah! Tunaw-tunaw yung mukha. Tanga-tangang albular. Ay, nakakaawa naman yung medium. Yun, makukontra na ba yun pag ganun lang? Ha? Pag sa ganun, nakukontra na? Hindi. Namamatay. Namamatay lang yung medium. Paano mo ikukontra yung mangkukulam? kakausapin niya dapat. <laughs> Yun lang pala. Yun lang. Kausapin Yun niya. lang pala eh. Mayabang din kasi albularyo. Eh. Tatawagan lang sa cellphone niya makukulam. Hello, tigilan mo na siya. Tre, ano, ayos ba? Sige na nga. <laughs> Ano pa kailangan? Pinagbubugbog mo pa yung video. <laughs> Kawawa ko tuloy yun. Oh. Pasa, pasa. Medium. Pag nagre-recruit daw ng medium yung mga albularyo, ate, gusto mong pumasok sa akin? Hmm, wala kang gagawin doon. Hindi, umupo lang. At makinig. Masaktan. <laughs> Buti may pumapayag pa rin. Minsan kasi nakakatsyempo sila na pumapasok talaga yung kaluluwa ng mangkukulam. Kaya kahit anong gawin mo sa katawan niya, hindi niya nararamdaman. Sa yung mangkukulam ang nasusugatan. Mm-hmm. Ngayon, pag ganun, ikaw ba naman latiguhin ko eh, kung hindi ka ba makapagsalita ka ba agad yan? Ay, ay! Nangingisay-ngisay daw. <laughs> Sumagot ka! Ay, ako to eh! Ako po <laughs> Wala pa siya! Nagmamadali din kayo, papalo kayo ng palo! <laughs> Sa ulo na pinapapalo eh. Ang mga pi, ibang peke. Ibang peke, peke. Yun lang, pamunta nun. May tatawagan lang. May, tatawagan mo lang. Kausapin mo kasi. Meron yung parang may batong dinidikit sa kamay, di ba? May init daw, mm. napapasok. Sino ka? Kinukurot pala, oh. Kinukurot pala yung kamay. Kala niya napapaso. Parang nasu nasunog. Talagang ganyan yan. Didikit pala yung, ka yung bato, sabay kinukurot niya. <laughs> ah, ang sakit. Sino ka? Bert, huwag ka magsinungaling. <laughs> eh, ako naman talaga. May albular yung peke na ganyan, tapos singiling ka, kunyari, abuloy. Magkano, kahit magkano po, basta 300 lang. <laughs> May benta nga ng mga langis, tapos mga kandila, mga papel-papel, yung mga triangle-triangle na sinasabit sa liig mo. Minsan, di naman totoo yan eh. Bakit na, na, na, na- na-try mo na ba yan dati? Oo, na-try na namin yan. May katulong kaming ganyan. Nasaniban daw ng masamang espiritu. Namaga yung paa. Hmm, namaga yung paa. Para may siopaw sa pao. Oh. Nakaapak doon ng itim na pusa. Hmm, may siopaw. Kaya namaga. Namaga. Yung pusa kasi ginawa siopaw ng tatay niya. <laughs> Kinain. siguro may laman loob, laman lupa yun pumunta sa kanya, sa paa niya, laki oh. Si Charlie. Pero nagamot naman. Nagamot. Yun nga, dinala nga sa, ano, di ba? Dinala sa simbahan. Sabi gano'n nung pare. Pa, pare, ano po, hindi maka- ayaw lumabas ng tulong namin dahil talagang nasasaniban siya. Natatakot pumunta sa simbahan. Paglabas ng pare, paano kahit ikaw, hindi ka naman makakapasok dito. Tinamay mga pinabitbit niyong rebulto, ang bibigat. <laughs> Kaliwa ko, mga ganyan, no? Oh. Pinu- Bakit? Eh, Ba't- ba't ngayon ang report? namin eh. 4-3 lang yun eh. Buhatin mo ba naman ng dalawang sa- San Pedro? Tapos meron pang Nazareno, tapos meron pang mga yung galing sa sa Baguio ng mga rosary, mga ganyan kalalaki parang keso de bola. <laughs> Sinabit sa kanya. Bakit Kahit ikaw, Kasi para mawala daw. mawala eh. Hindi na makapaglakad nga. Papasok sa simbahan, di, ang bigat-bigat na nila. Mga marmol pa yung... <laughs> Sabi pare, eh, kayo, kahit kayo naman, pabuhatin ko niyan, hindi kayo papasok dito eh. Saniban din makalapaglakad yan, ang bigat to. Oh. <laughs> Kawawa naman yan Ayan ang uh, Kuya Jobert, ang, ang katanungan okay. sa mula sa text. Batiin mo, baka... Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello? Hello? Hi! Magandang umaga, Dre. Magandang umaga po. Magandang gabi, umaga po. Oh, ano may paglilingkod namin sa'yo, kaibigan? Oh, kasi maghingi sana akong payo, sir. eh. Sige. Kasi ako, walong buwan pa lang ako sa Manila. Mm-mm. Galing ako Davao. Labaw. So, tapos nag kuan, napasok ako dito sa dito sa trabaho ko na gwardiya ko. Mm-mm. Ngayon, ang sumpaan namin sa girlfriend ko, Mm. Magmamahalan kami hanggang kamatayan. Ay. Pero nabalitaan ko, nagpadala pa ng pira eh. Nagpadala ka? Nagpadala pa ako sa kanyang pira eh. Naiwan siya sa Davao? Naiwan siya sa Davao. Nasa Davao siya eh. Ay, Nag sumpaan. Sa... Sumpaan, walang iwanan. Wala iwanan eh. Mm. Pero nagpadala ako sa kanya pira tatlong buwan na. Tatlong buwan ako sunod-sunod niya padalang pira eh. Tatlong buwan? Ang sabi niya sa akin. Wala iwanan. Gagawa daw siya ng bahay. Bahay? Magkano na yung napapadala mo ro, kuya? 18 mil po eh. medyo malaki-laki na rin yan. Malaki-laki na rin yan. sabi ko, kahit na maliit na nakubo kasi marami Mm. naman tao sa amin eh. Para tumulong, ano? Oo, o, tapos, nabalitaan ko, nagpunta dito ang nanay niya. Oh, Ang sabi sa akin, kung makauwi daw ako sa Davao, umuwi daw ako kay walang Yun bahay. daw. Yung, wala pa daw kami bahay. Yun daw, padala ko pera. Inauting daw eh. <laughs> ano ba naman kuya yung, mga, yung babae na yan? Pinang-outing! Ay, kasama daw niya yun, bago niya boyfriend daw eh. Ay, grabe. May third party. Oo nga. Grabe. Nalung, nalungkot ako kuya eh. Siyempre naman. Siyempre, kahit sino naman malulungkot, naghihirap ka rito, nagagwardya ka. Tapos, Tapos Papadala ka ng unang-unang padala mo, magkano? Juan, yung unang sweldo ko, natira sa bawas-bawas ba? Oo, oh, magkano natira sa iyo? 37 eh. Binigay ko, anto, binigay ko doon ang 3,000. 3,000? 700 ang 700 ang naiwan sa iyo? Purado na lang kinakain mo niyan. Oo nga eh. Kawawa Tapos, ka. Tapos nanalo, pangal- nanalo, nanalo ako sa paluwagan. Oh. Eh, sumali man ako sa paluwagan dito. <laughs> Nanalo ka? Oo, oh, nanalo ako sa paluwagan kasi pang ilan ako, pang apat ako eh. Tapos? Nung, nung nanalo ako sa paluwagan, pinadala ko lahat ng sweldo ko doon, 10,000. Yung, yung napanalunan mo sa paluwagan, pinadala mo doon sa 10,000? Wala na tira sa'yo? Wala na kasi 10,000 man lang sweldo lang eh. Ang, ang panluhan sa paluwagan namin. Oo, oh, hindi eh, ka man nagtira iyo. Kasi pang para magkagawa ng bahay. bahay. Tapos pangatlo? Tapos Pangatlo, nagpadala naman ako 5,000. Oo. Pag... 18,000 na eh. 18 na. Tapos yung nagawa, yero pa lang ata nabili. Pinang out. Wala na ba? Wala na, outing lang eh. Pinang outing? Tapos ako ngayon, malungkot ako ngayon kuya eh. Aba siyempre naman, nakakalungkot yan dahil nagtiwala ka. Ngayon, meron ako dito si Kuan. Pwede ko pangalan banggitin niya? Banggitin ko pangalan niya na dito sa Nililigawan ko para masaya naman siya. Uy, sige o. Oh. Si Linda. Linda sa Davao. Hindi, taga dito. Ah, dito ah, dito sa Maynila. Oh, si oh. Linda ngayon ang niligaw mong bago. Oo, oh, niligawan ko na kasi pang fourth party na. hindi yan for, well, hindi na pang fourth party na ayan ang bagong buhay mo na. Mabait ba yan? Mabait eh. Ayan. At least yan, pag nagbigay ka ng pambili ng bahay, makikita mo na. Di ba? Parang ayaw ko na eh. Parang ayaw ko muna eh. Oo, ah, oh, muna. Eh, ay, kilalanin mo muna. Oo, yeah, kasi... At least yan, kasama mo yan dito sa Maynila. Yung nasa Davao, isipin mo naman yung ginawa niya sa iyo naman. Nanalo ka sa paluwagan. Nanalo ko eh. Di ba? Ano, Hanggang ngayon, babayad pa ako sa paluwagan sa panalo ko eh. Sugal ba yan? <laughs> Paluwagan? Hindi, paluwagan. Di ba ang paluwagan? Papautang, yan, eh. papautang ka. Ay, bali sumweldo ka sa paluwagan. Oh ko sweldo yun, pare, pero bayaran ko din. Oo, bayaran oo, ko naguhulog ka rin kasi doon. Pero... Kasi kuhan kami. 21 kami. Oo nga, malaki-laki yan. Saan, ba, nag- saan ka na nagtatrabaho, sir? Sa kuhan, PLDT ng gwardiya ko. Ah, si pagkawawa naman to si Kuya, oh. 18 mil pinadala ron. Nasaan na yung ano, babae na yan? Ano pa sa Davao daw, nag-outing pa doon. Ay, 18 mil ba naman yung pera eh? Baka naka-hotel pa yan. Ayawan ko, masakit sa puso ko eh. Oo, babayaan mo na yan. Gutol, may bago kang nililigawan. Sino ba yung bagong babae na nililigawan mo rito? Si Linda. Si Linda? Si Linda. Mabait ba si Linda? Ma- mabait din. Mabait. Mabait yan, pero yung hindi din. Kasi yung nandun, hindi. sa, <laughs> hindi mabait eh. Oo, oh, sa Dabaw, hindi mabait. Kaya lang, ang problema ko kay Linda, mm. malakas, malakas mag-inom kuya eh. At least mura lang ang mga lapad-lapad na yan kumpara sa 18 mil. <laughs> sa bagay, pag naginom diba? naman kami, pag oh. naginom naman siya, dalawa kami. Oo, oh, kasama mo At naman. At least kasama mo siya. Kung gumagastos ka man, nandun, kayong dalawa magkasama mag-girlfriend. Oo, oh, kami kami dalawa magsama lang. Oh. Mag-inom lang kami. Oo, oh, tapos magplano na kayo ng pamilya ngayon. At least nagtatrabaho rin yan. Gwardiya rin niya si Linda, di ba? Gwardiya siya, gwardiya oh. din. Oh, mag-iipon kayong pareho, tsaka kayo magpatayo ng bahay. Ngayon, para nakikita nyo dito. Saan ba kayo umuwi din sa Maynila? Ako sa Montalban. Oo. Oh, maganda mga lugar dyan. Pwede kayo magtayo dyan kahit paunti-unti. Oo, oh, 18 mil, maganda Juan, na. Sa may, sa may, siya, sa may litik siya eh. Oo, oh, at least eh, magsama na kayo. Gumawa kayo ng, mugura lang naman ng plywood, mga yero dito. Kaysa yun, nag-outing. Ilang buwan na kayo niyan, kuya? Ilang buwan ah, na kayo ni Linda, sir? Ano pa lang, mga kuan, tatlong linggo. Ay, kahit na. Medyo okay, pero okay naman. Nagkakasundo naman kayo ni Linda. O, pag uwi namin sa gabi, nag nagkinom kami. Paliin. Bago kami magkuhan, magpiwalay sa... Trabaho? Uwi siya sa bahay niya. Ay, magsama na kayo. Nagsa may nangyayari na. May nangyayari sa inyo? Nangyari nang inom namin. Inom lang. Okay, ah, wala, wala pa, wala the pang moves. the moves. Wala, walang, walang mga kuan yung mga kuan-kuan. Wala pa eh. <laughs> Wala pa. At least kahit papaano, kilala, nakikilalanin mo muna si Linda para hindi ka na muli magkamali at hindi ka na maloko ulit. Di ba? Tama yan, tama. Yan. Mababawi mo na rin yung pera na yan. Alam mo yung babae na yan, babalik din sa yung panluloko niya sa iyo. Kaya, wag mo na lang intindihin yun, baka makagawa ka pa na masama. Magtrabaho hmm. ka na lang dito, pasa Diyos mo na lang yan. Tama? Kalimutan na lang yun, di ba? Si... Kalimutan mo na yung si, si outing. Miss Oh, Outing. Kasi Miss nga, outing. ang gusto ko sa kanya sana, pwede ko ba siya singilin? Baka, Pwede. Pwede pero- naman, baka sabihin niya sa'yo, inauting ko na yan. Sabi, ituro sa'yo yung resort. Diyan mo singilin sa resort. Binayad ko na sa hotel. Sabihin yan. Siguro, Kaya- siguro nga, siguro nga yan, Ubus na sa outing yan. Mahirapan ka, no? Huwag na singilin yan sayang pero... Sayang, pero mahirap na maghabol. Kasi ikaw, pinadala mo rin lahat mm -hmm. ng napanalunan mo sa, <laughs> sa lahat. Magtira ka naman para sa mag-ipon ka ulit ko ito. Solo ka lang naman. Magkakahanap ka pa ng, palay mo talaga kay ni Linda para sa isa't isa. Mabait ka naman, masipag. Oh, masipag tayo kay. Eh. Mahirap mabuhay sa Mindanao. Oo, oh, mabubuhay. ano kanya kuya, mababawi mo rin yung uh, perang niloko sa iyo ng babae na yan. Ha? Oo ngay, oo ngay. Babuhin ko yan eh. Pagpapalain ka rin yan, kuya. Kaya magtrabaho ka ulit at magumpisa kayo ni Linda at pagdadasal namin na sana magkatuloy ang magkaayos kayo niya ni Linda, makahanap ka ng babae magmamahal sa iyo. Ha? Sige kuya. Sige kuya, pagdasal mo ako ha. Oo naman. Maraming salamat sa tawag mo ha. Maraming salamat. Sa IFM, siguradong enjoy ka. Enjoy ka yun. Itanong mo kay Kuya Jobber. Kawawa si Kuya. naman to si Kuya. girlfriend. 18 mil? 18,000 na pinang-outing. Kapal naman ang mukha nitong babae na yan. Kawawa naman si Kuya. Tinan mo, mukhang wala pang tulog. Kaka-overtime. Kakaipon. Pinang-outing with 18 mil. Yung unang pinadala, 3 plus. Tapos, 10,000 nanalo sa palawagan. Yun ang pinakamagandang outing, 10,000 na yan. Kasi yung 3-5 mukhang inuman lang din. Kawawa naman si Kuya. Oh. Sana, Linda, mahalin mo si Kuya, ha? Ang kapal din ng mukha ng babaeng. Kapal talaga ng mukha. Miss outing. Pinang outing. Pumunta pa yung nanay. Yung nanay pa nagsabi. Oh, sana po yung bahay namin doon. Wala yung bahay! Umuwi ka na dun. Umuwi ka na doon. Wala ka na, buuwian mo doon. Binili. <laughs> Tela lang ang binili. Tent. Tent lang. Wawa naman si kuya, no? Si 8 mil. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello. Hello. Hello, sir. Mm, magandang, Magandang gabi. gabi. Magandang gabi rin. Mm, ano? Ah, kasi ano, may may crush ako. May crush? Oo. Ah, ah, eh ano, parang ina-add ko siya sa Facebook. Mm. Tapos parang ini-ignore niya ako. Pero sabi naman nung sa sama ba, kaibigan niya. Saan ba nakita yung babae na yan? Um, bata pa lang ako sa school. Mm-hmm. Grade 3 pa lang. Grade, grade 3? Oo po. Ngayon? Ngayon, nasa na siya? Kailan kayo huli nagkita niyan? Ah, uh, nung ano lang, nung Thursday. Ano, ay, no Wednesday. Mm. Nagkausap ano naman kayo, nagkausap naman kayo. Ay, hindi ko pa siya nakausap ng maayos Naku. torpe ako. Hmm. Ay. Hmm. Yun lang. Eh, tas ina-add mo siya. Na-add ko siya. Pero sabi naman ng kaibigan niya, may type naman daw niya ako. Oh. Naku, mahirap yun. Sabi-sabi lang. <laughs> Paano kung sabi ng kaibigan mo, hindi kanya type? Oh, Pero maniniwala ka din. din niya yung crush ko. Mm. Type daw, type ka naman naman daw. Eh, ba tayo kay ad kung type ka? Ewan ko. Mm. Papaligaw ng araw siya eh. Sa'yo? Pe- pero sabi ko ayoko una. Kasi na napag-promise na ako sa family ko na uunahin ko yung studies ko. Oh, oh but yung pala eh. Ba't parang gusto mo na... <laughs> ano ba? <laughs> eh, gusto ko kasi siyang makausap eh. Ba- oh, akala ko ba unahin mo ni studies mo? oh, Tapos... Siya, pero gusto ko siyang maging friend. Naka naman, bawabaway! Ano ba talaga? Yung totoo lang, yung totoo lang. Huwag mong sabihin yung hindi totoo. Ano yung gusto mo ba talaga? Gusto mo ba talaga siya? Gustong gusto. Hmm, kita mo? Ang gulo mo rin. <laughs> Pakipot, pakipot, <laughs> pakipot. Alam mo, si Yumi lang may tugtog na ganyan, ha? Mm. Kunyari ka, <laughs> sabihin mo, hindi mo gusto, gusto mo, Fred, pero gustong gusto. Yan, Nagaano ko, ka, nagsasour, Ay, nagsasour grape. Inag ko na siya, pero inignore niya ako. Paano, mal- malalaman ba na ini-ignore ka? Oo, ah, malalaman. malalaman mo. Oh. May kita mo pag... May kita mo, ignored. <laughs> She ignored me. <laughs> Kala ko ba may gusto sa'yo? The, the lady ignored me so much. Tapos pag nag, inad, nagpaad ka na naman, she ignored you again. <laughs> pero ano, may crush din siyang iba. <laughs> Pero hindi na daw niya, parang nababawasan na daw yung pagkakrasyon sa lalaki na iba. Nabawasan daw? Oo, uh, ah, parang konti na lang din. Tugtog. <laughs> parang mga pang-rebel yan eh. Layo. <laughs> Humpty Dumpty din. Alam mo, kaibigan, ito lang ah, may papayo ko sa'yo dahil kailangan natin ng uh, medyo masusing pag uh, pag-aaral sa iyong problema, kailangan ko makarinig muna ng background music na talagang related dyan. Ito yun. Related? Ano yun? Related sa problema niya. Ito. Pakinggan mo ah. Pag-ibig to naririto nagbabalat ng buto. Pang-abroad! Yan! Pang-abroad! Nasa Saudi. ano ko nagsusubakay? Nagbabanat ng buto sa mainit na lugar. Sa mga buhanginan. Dahil hindi kanya inad sa Facebook. Well, ganito yan eh malamang parang ayaw ka niya. Ay. At inignore ka nga eh. Di ba? Bakit hindi ka gumawa ng CD, CD at ipadala mo sa kanya tong awitin na to? Pakinggan mo. <laughs> Makaka-relate siya sa'yo. Ako narito nagmamalat ng buto sa mainit na siyudad Sa bansa ng Arabiya Bansa ng Arabiano Kaya pala hindi ka inaan Di Arabiano pala yan Nakasakay sa camel habang nagpe-Facebook. si monitor na sa likod ng camel, nakabaon. Ayun na nga. Pag ayaw, huwag mong pipilitin. Maghanap ka ng iba. O kaya mag-concentrate ka muna sa pag-aaral. Di ba? Opo. Huwag mo ipipilit yung sarili mo sa babaeng ayaw naman. Okay? Okay po. Pero po, Hmm. nag, pag sabi niya po nagpapaligaw siya, tapos kung liligawan ko naman siya, Hmm. approve naman. Ka- Approve. Kaso sinabi ko, may ganun ding state yung ano niya, dati niyang kaibigan. State. Kat- katulad din nung situation ngayon. Na, mm. si- pero yung kaibigan niya dati, mm. sinagot niya yung lalaking ano, nanliligaw sa kanya pero hindi niya ganong gusto. Oh, eh, gusto mo ba yun? Sasagutin ka, hindi ka naman masyadong gusto. Kaya nga po. Oh, eh, maghintay ka ng babae magkakagusto sa'yo. Tapos po yung gusto nung dati niya kaibigan, ano, nagkagusto na rin po sa kanya. Mm-mm. So, parang malaking gulo rin yun. Oh, so, kita mo, ang pangit nga eh. Huwag antay, ayaw. Huwag. Huwag mong pilit. Din-ignore ka na eh. Huwag mo na mm. pagpilitan na kaawa ka lang ha. Apa. Okay? Apa. So, always remember the song so it will <laughs> encourage you. Feel it. Close your eyes naririto Nagbabalat ng buto Sa mainit na syudad Sa bansa ng Arabiano Ano lang talaga Ang kumita ng pera Ayan! Oh. Grabe no? Masusunog pa ang kulay Sunbathing <laughs> Sunog yung kulay Okay, yun lang yun, kuya. Ay, teka lang po. May Hmm. iba po ang tanong sa inyo. N- Hindi na. Kulang na tayo sa Kulang na tayo oras. sa oras eh. Ay, isa lang. Oo, isa lang. medyo mahaba-haba na, ha? Sa IFM, siguradong... Enjoy ka. Kuya Ako nga po ko, Kuya Jobert. Oo, oh, magandang gabi sa'yo. Opo. Ano pangalan mo? Ano po? Ano? Ano? ano <laughs> Anong pangalan Anong pangalan mo, iha? Pangalan ko po, Opo ano po, ah, Hmm, Kalimutan mo. <laughs> ano ka bang tao? Nakakalimutan mo yung pangalan mo? hindi hindi. <laughs> ano po, Judith po. Judith. Oh, magandang gabi, <laughs> Judith. gabi, Judith. Baka makalimutan mo yung tanong mo, ha? Pangalan mo, nakakalimutan mo na. Hindi. Oh, Ano yan? Ano yan? Hindi, may, ano kasi ko, may problema po kasi ko eh. Ano yan? Kasi po yung boyfriend ko po, Oh. Ano eh, Ano? musician po, may Problem- vocalist, problema ba yan eh? Musician din ako. Ano problema doon? may ano po eh, may mga anong Ah, daming may, may the move. Eh. The movement. Po? Dumada movement. Opo, pag ano, Oo. Ano pa ginagawa? Hindi ako kasama sa ano. Pag hindi ka kasama sa mga gigs. Po? Pag hindi ka kasama sa mga gigs. Opo. Gumigigs. Eh, Gig. nga po bukas may gig sila eh. Hindi ko Bakit kasali. meron na bang nagawang, may nagawa na bang ganun mis mister mo sa'yo na pag hindi ka kasama, nahuli mo na may, may ginigs na iba? <laughs> Ano, ano, Meron wala na- pa naman. Oo, oh, bakit naman nagdududa ka lang? Hindi kasi ang daming ano eh, sa Facebook eh. Ay, Ay, ganun talaga. Dahil pag sikat ka, maraming, siguro ang galing ng mister mo. Eh, Talaga maraming maghahabol dyan. Kasi Napagal lang bukas, mag-aeroplano pa eh. Pa, dalawa yung ticket eh. Hala. Dalawa Dalawa. yung ticket. Para kaninang isa. Ewan ko lang po. Baka sa, sa gitara niya isa. <laughs> Hindi, siyempre tao yun. Eh. Tao. Dapat alamin mo eh. Hatid mo sa airport. Para malaman mo kung sino yung kasama. Hindi nga po kasi, ano, binilhan niya ako ng ticket sa sinihan umano daw akong sine, siya daw. Hala? Puntang probinsya, mag-gig daw. Gig? Tapos yung dalawa tiket sa probinsya. Tapos ikaw, binila ka ng tiket sa sinihan. Opo. Ano, daw ako bukas <laughs> po ng sine. Nililihis ka ng landas. Tinan mo yung ticket, baka Fernando Bu Jr. pa yung palabas niyan. Nil <laughs> hindi, hindi na showing yan. <laughs> Kunyari lang. Niligaw eh. ka niya. Kailangan maging matalino ka dyan. Pero, alamin mo rin, kasi minsan kayo mga babae, mga silosa kayo. Hindi, Kuya Iba- Dobert. <laughs> Iba ba pakiramdam mo? Iba, huli ko na eh. Nahuli mo na. Oo. Sa Tira mo yung ticket, email. nandiyan ba yung ticket? Ticket mo sa sinihan. Hindi, Baka naman ko lahat ng Ghostbuster mo yan. Ang <laughs> email, Nandiyan ka Facebook. parang Ay, security. guard. nahuli, nahuli sa, i- Sa email. Ay, Facebook at sa Kuya Dobert, email. IT kasi ko eh. ay, dyan, magaling, ah, magaling ka. ka. Nahuli mo nga. Ano nakalagay dun sa email? Picture. Tapos, thanks for ticket. <laughs> I'll wait for you, mo, mo, mo, mo. Mga ganon? XOXO po. Ay, XOXO. Oh, yun lang ang baon nila, Candy. Pabayari, aeroplano, XO lang ang baon. Ay, kaya, X, ano ba sabihin yan? I love you, parang ganun. I, I miss love... you, parang mga ganun. May mga sign ano ganun. po. Ay, yung mister mo ah. Paalis na po bukas eh. 12 o'clock yung flight. Anak ko. Ang... Tapos yung ticket ko, maaga rin, pareho. Pati na may ticket ng sine, baka 6 o'clock, hindi mabukas yan. Niligaw ka talaga niyan. <laughs> Tapos yung sine, mga baka si recto ka pa ibinili niyan. 7.50 lang ang ticket dyan. Puro bold pa yung palaman. <laughs> mga kasama na nanonood dyan, mga matatanda. Mga, mga matatandang manya. Huwag ka na lang kaya manood. Eh, Hindi sayang ticket. Dalawa din yung ticket na binili niya sa Sina eh. Para sa'yo? Parang nga, parang silang dalawa daw manonood. Kunyari lang yan. Hayatid mo sa airport yan, asawa mo na yan. Samahan mo yan. Samahan mo. Huwag mo, huwag ka nga alis hanggang hindi nakakasakay. Opo. Oo, eh, payo ko lang yan. Kasi kung nakita mo dun sa email na may XO Expo na yan, naku po, lumalandi yan. <laughs> O nga po eh. I- tapos Oh. minsan pag uwi, galing gig amoy ano, Amoy, amoy, Amoy melon. amoy melon? <laughs> Okay lang ang amoy melon ha, wag lang amoy chlorox. Alam <laughs> ko yon. Nakakatakot kaya pag amoy chlorox, ibig sabihin, hindi ba ang kinahumalingan yan? <laughs> Lalaki rin. Okay lang. Pag amoy mm. melon. Oy, melon, okay lang ha. Amoy fruity kasi Saka parang pinapa- babae. Pinagpapalit ka niya. Tingnan ko nga kung bakit siya pinagpapalit. Siping kita, huwag kang lalayo ha. Okay, okay naman. Maganda? Maganda eh. Oh, naka-shorts pa. Hindi po. Yung asawa mo, pag natutulog, naka-boxer kaya yan. <laughs> oh. Alam ko, nakikita ko, wag mo nang pagtakpan. Mahal na mahal mo talaga yan. Mm. Tingnan ko pa ulit yung asawa mo, ha? Ah. Long hair! Opo. Naku, Galing ah. Medyo kulot ng konti. Tama? Baka iba yung nakikita mo ah. Ibang book yan. Tingin, Pa paano nyo po nalaman? Kilikili pala ako. <laughs> May nakikita ko. Kasi nakatakip. Baka ganun. Pero yan ah. So, may suspect siya ako na mayroong the moves. Yung Dalawang mister ticket eh. Dalawang ticket. Tapos binilang ka pa, ticket din sa sinihan. Eksakto nung pag-alis niya, sinabay. Opo. May the moves. Ang gawin mo, pag-aralan mo mabuti kung showing yung palabas na yan. Pag yan, mga lito lapid dyan, ako po, magduda ka na. <laughs> wala palabas na si lito wala, lapid wala yan eh. Hindi ko na nga alam kung anong trabaho niyan. <laughs> Ay, senador pala yan. <laughs> senador po pala. Pero pag ikaw, binigyan ka ng mga school bukol na mga ticket yan, wala na yan, wala na nabibili niyan. Ka, mapupunta ka lang sa recto niyan mga palabas doon yung ano, yung uh, wake me up at night. mga ganun. Tapos mga kasama mo nakapili, mga construction worker, yung mga nakalabas yung mga maluluwag na ambrip. <laughs> Ingat ka doon. Sige, ganun na lang ha. Ah. Anong gawin niya? So, ihatid niya? Ihatid mo yung mister mo. Tapos pagmasdan mo siya ng yung mga iniimpake niya. Kung mga ilang brief ka dali niyan. Kasi pag maraming brief yan, malamang papalit-palit yan ng brief. Tapos sabi mo, huwag niyan lalaban yung brief Isang niya. araw nga lang po, dala lima eh. Naku! Ibang brief sa isang araw? Hindi, pinagpapatong-patong niya yung brief. <laughs> Isang araw lang, tapos lima yung dala. Doble brief? <laughs> Baka may luslos yung mister mo, patingnan mo naman. <laughs> Pwede yan. Kawawa ano, baka naman malaki eggs niya. o, oh, gano'n na lang ha, Judith. Po. Pag-aralan mo yung galaw ng mister mo kasi mukhang duda kami Kuya Jay dyan. ha? Oo, parang eh. Okay? Okay po. Sige, siguro siguraduhin mo lang kung talagang may gigs. Okay? Sa Opo. FM, siguradong... Enjoy ka. Sinulong mo kay Kuya Grabe, no? Grabe. Halata Dalaw- eh. Halata eh, dalawang halata- tick. dalawang ticket para rin sa pag-alis niya. Hindi naman... Yun ang iuupo niya rin sa pangalawa. Gitara? Gitara? May binabayaran ba yung gitara sa ticket ng aeroplano pa? Ang mahal-mahal nun. Tapos asawa ko bibila mo ticket. Rekto pa. Wala pang si wala pa kayang aircon doon. Mainit. Electric pan, pamaypay. Tapos yung mga upuan, butas-butas na. Puro surot. Tapos ang babaho pa ng mga upuan. Minsan pag upo mo, ano to? Singa. <laughs> Siningahan. Tapos yung mga katabi mo pa yung matatanda, minsan may inom pa ng beer. Sa loob? Nung Oo. sinira, pwedeng uminom ng beer? Hindi na kaya maigpit as maririg mo yung katabi mo. T- Gumaganon pa minsan, no? <laughs> Tumudura. Kay, kakadiri. Minsan maupo mo yung mga singas. Tapos hawak kami sa sabader dahil madilim. Excuse me, ano to? Kulay green. <laughs> Pati sa pader? Meron sinisip mga... But, Iba-iba pinapahid nila dyan. Dumi pala ng Tapos may makikita ka pa minsan sa upuan mo, ano to? May nag-birthday? <laughs> Mabalon! Pero basa! Ah, pagtapon mo, pagtapon mo gano'n, ayun na ano to! Tapos tatama sa mukha na security guard, oh. Tama, bastos ka. <laughs> Tawag ata doon, condor. condor? <laughs> condor na gawa sa goma. Ayan po mga kaibigan. Ayan ha, ah, yung mga may asawang ganyan pre, medyo... Hmm, mahirap yung mga ganun. Mahirap. Kahit may gigs kayo, sama nyo naman minsan yung asawa nyo, Parang, mga girlfriend nyo. Ito, booking na booking. Para may, walang duda. May inado mo yung asawa nito. Um, hmm, may na nga siguro. Halata eh. Magbili ka ng ticket. Dapat, huwag mo na ipakita isang ticket. Nakita nga sa email daw eh. May... Sa email, IT pala yun. Mm, magaling. magaling din, nangahack. <laughs> Hinak o ma-XO, XO daw. Baka yung baon. <laughs> Baka may hiluhin yung asawa, may Oh, tapos pitong brief na lang. <laughs> Grabe, isang araw lang nag-gig, tapos limang brief daw. Limang brief, patong-patong. Siguro inuhubad niya yung pag-concert. Wow, sa inyo na to, <laughs> pinamimigay. Mura nga lang naman ang brief. Ewan ko sino sasalo dyan. Kaya po mga kaibigan, tawag pa po kayo kung may problema kayo sa 584-5545. Itanong mo kay Kuya Chop. sa text. So, Jobert, ano po ba ang powers ni Batman? Wala At yan. paano sila nagkakakilala ni Robin? Magkakakla... Yung tatay ni Batman, ninong ni Robin. Ngayon, nag ano lang yan, nag loko lang yan dalawang yan. Tara, maging hiru-hiruhan nga tayo. Kung may ano doon, may magnanakaw tara. Siguro natin yung mga snatcher, may nabul sila. Nakabrip nga lang daw yan dati. Tapos kinuha yung laruan ni Robin, bumerang. Nabol, oh. Tinira sa ulo. Wala namang power yan. Si Batman wala naman talaga Wala power. kaya nga siya nahihiya, nakamaskara. Kasi walang power yan eh. Pinagtatawanan lang yan dati. <laughs> Ba't to, taon to? Taong ano raw siya, bat. Ang panghihi nga daw niyan eh. Kaya tinawag ang panghi niyan. Si, bro, si Batman. <laughs> Umihi daw pala sa kama yan, nung binata. Si Batman? Oo nga si, ano pangalan niyan? Si Bruce. Bruce Will. Bruce, ah, uh, Bruce... Wayne. Bruce Wayne, yan. Pero mayaman yan, ha? Yan, nag imbento ng mga, mga istay. Gumagawa ng kotse na mabilis. Wala naman na lutas na krimen yan, eh. Ano, siya flipter pa nga yan, eh. Eh, <laughs> paano siya naging superhero kung shoplifter siya? Hindi yan superhero. In-idolize lang ng mga bata. Kasi nga iba itsura. Parang ka, ano lang, ano, ko, ano, cartoon, cartoon character lang. Parang kasabayan ng nila Mickey Mouse yan eh. Ginawa lang hero yan. Pero wala yan, parang tanga-tanga lang yan. <laughs> wala power yan kung di makapag-brief. Yun lang at ang alam niyan dalawang kaya mag... At maghabulan. <laughs> Oh, pabaras-baras. Yung mga, eh, ano namang, ano namang special skill yung mga baras-baras. Yung mga tali-tali na ganyan. Lilipat sa ibang building. kayang kaya naman ng mga ano yan. Tsaka marunong kaya siya sa martial arts. Martial arts. Kalokohan hindi. Maarte lang yan. Binayagan nga ng 2 years, ng 6 years old yan eh. Sparring. <laughs> Tinadyak ni nimatay. Hindi pala marunong si, ba- si Batman ng martial arts? Pelikula lang yan. Pero sa mga yung totoong buhay na Batman. May ba totoong Batman dati sa Amerika? Wala, hindi pinapansin. Makain nga daw, nangungutang pa sa kantin yan. <laughs> Kasi pinapalista kay Robin. Kaya nga sila naghiwalay. Kaya nga tawag sa kanila dynamic duo. duo. O, di ba? Ang dami rin kasing style. Kaya, yun, binansagan silang dynamic duo kasi tapador daw. <laughs> Mga loloko yung mga yun. Style niyan, si Batman kakain sa kantin. Eh dahil medyo sikat na, papalis tayo Robin. Tapos pagdating ni Robin, <laughs> si Robin naman kakain sa kabilang kantin, papalista kay Batman. Ayan, ganun ang gawain. <laughs> sa, la, sa lahat, sa, lo, sa buong Manhattan, may utang sila sa mga kantin. Mga... Dinimanda nga yan eh. Silang dalawa? Nakulong yan. Buti nga na may probation yan eh. One year to six months. Hindi six sila months. nakalabas, di ba? Pwede magaling kaya si Batman. Tinakwil nga eh. Tinakwil ng tatay niya yan dahil nga nakakahiya. Yaman-yaman, nagnanakaw. Yan. Hanggang kita mo, yun lang ang namanan niya sa tatay niya talaga. Yung brief. Tsaka yung kapa ng ano. Kapa ng katulong. Kapa ng katulong? Yung kapa ng katulong. Yung eh, pag malamig kasi dun, di ba may cape sila? Yun lang. Yun yan. Nasa testamento. Kala niya magmamanasin ng mayaman. Mayaman tatay niya eh. Yun, pagbasa niya ng testamento ng abogado, napunta tuloy doon sa mga katulong yung pera. Siya, uh, you inherited one piece of um, jockey and a keep. And some bread. May mga <laughs> tinaway. Wala na, penalize sa mansion. Wawa naman si Batman kung mm, ganun lang. Kasi nga, ayoko. Eh, yung story ang napanood ko sa pelikula, hindi naman ganun eh ano ba, pelikula. Sabi mo, pelikula. Lahat naman ng mga superhero, magagaling yan. Si Captain America nga, ano yan eh. Wala din yan eh. <laughs> ano kayo, una yung Captain America, ang parang ganyan, wala namang kapangyarihan yan. Takip lang ng basura yan. Shield, yung shield. Oo, oh, hindi tinatabla ng bala. Tinirador nga yan. Nagtatakbo yan. <laughs> Puro costume lang yan. Puro wala, wala, wala. Pinapalakas lang nilang kapangyarihan yan sa comics, sa pelikula. Pero yung mga nagtangka din yan. Yan, ang mga totoong mga superhero tayo. Si Maitor, yan. Yan si, si anak ng ano yan, anak ng mga uh, Diyos. Si Thor. Si Thor. No, pero hindi naman nagtagal dito yan. Nagbakasyon lang. Si Thor? Oo. Ayaw niya rito. Magulo dito eh. Di ba, kaya nga kailangan natin sila eh, kasi para nga, sa sobrang gulo. Lahat, lahat daw yan, baka patayin niya lahat kasi makasalanan daw lahat. Kaya galit siya sa makasalanan ni si Tor, medyo ano yan eh, mataas ang prinsipyo niyan. <laughs> Kumain lang ng goto, umalis na. Hmm. Paborito niya yan eh. Goto, tsaka tokot baboy. Umalis na. Yun lang pinunta rito? Sa Madali lang na... yan, eh, isang buwan lang dito yan. Doon pa nga tumira kila Batman yan eh. Inutangan pa nga nila ng gold yan eh. <laughs> <laughs> Wala kang pera kasi galing sa kalangitan. May gold. Nakita ni Batman. Hey, magamit natin yung ano mo, belt. <laughs> Sinanla! Ayun, medyo bibong-bibo yun. Nung mga panahon na yun, kapesta sila, nakapizza pa din yung dalawang ugok. <laughs> Ay, nakatarog si Thor. Nung medyo paubos na yung sinangla ng belt, mga isang buwan na, paalis na siya, hinihiritan daw isang layong martilyo, eh mahal-mahal. <laughs> yung kung sa oh, malakas, di ba? Oh, yun. Yung ginagamit niya. Sabi no, to, daw ni Batman, isang, na, ako rin tutubos niya. <laughs> sige na, sige na, gutom na tayo eh. Hindi pwede to, hanapin to ng tatay ko. Sige na, tutubusin ko rin mamayang gabi. Mag, mamasada ako. <laughs> <laughs> Naglalabas daw yung taxi, utoin pa Grabe yan. Hindi pumayag. Diyan ka na! Umalis na sila. <laughs> Patay gutom to si Batman daw eh. Ayan lang kayo, eh, joke. <laughs> Grabe mga superhero na to. Teka lang. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hi po. Hi! magtatanong lang po ako. Ano yan? Uh, ano po, kasi, um, kayo, ganun po ba kayong mga lalaki? Pag mahal niyo isang tao, kahit anong galit ninyo, pag nakita niyo siya, mawawala. Depende. Pero, pag, ano eh, pag hindi siya yung dahilan ng galit, pag, ano ba, nagalit ka, mainit ulo mo, pag nakita mo dumating yung mahal mo. Hindi, tulad po ng, ano, pag napagbintangan mo siya, nga, napagbintangan ko siya. Ngayon, nag nagnakaw ng 100,000 ko. Nagalit talaga yun. <laughs> ha? Napagbintangan ko siya sa bagay na hindi naman niya hmm, nagawa. Mm, Then, oh. nagalit siya. And, yun. Nakita niya lang po ako. Ayun na. Sabi niya. Sabi niya, ang lakas sa radyo mo. Nagalit ako sa'yo. <laughs> sabi niya? Sorry po. Hindi, okay ano lang. Eh, tapos sabi, sabi niya nawala daw po, nawala daw po yung galit niya nung nakita niya ako. Ay, di ang galing na, ang gandang impluensya mo. Dahil nawawala yung galit. Ganun, to, ganun ba kayo? Mga boys? Pag mahal niyo Oo, pag mahal namin, talagang mawawala yung galit namin. Depende sa ginawa nyo. Pero kung kayo ba ng lalaki ka, <laughs> <laughs> habang kahit buhay. Na, kahit na gaano kita kamahal, habang buhay na kitang hindi papansinin. Oo, pero magagalit ako <laughs> sa iyo. Depende, ano? Depende. Depende. Pero wag naman mga mainit lang ulo ko dahil puyat ka, mm. kakainis, mainit ang ulo ko. Yung mga ulam nito ay pinakbit na naman. Tapos may dumating yung mahal mo. Mahal, hi. Ayoko na. Hi. Hi. Uh, nawawala yung init ng ulo. May mga ganun. Depende Siyempre, sa rason. Depende sa rason. Pero pag mga Darius Rason, medyo may <laughs> mabigat-bigat. Pag ikaw ng... ng the movements, ng gumawa ka ng hindi tama. Bawa may boyfriend ka, bawa girlfriend kita. May ginawa ka sa akin na hindi maganda, Ba'y magagalit ako sa'yo kahit mahal kita. Ah, ganun po. Ah, syempre naman! <laughs> kahit ikaw. Alam mo, palagay mo sa aming mga lalaki, kahit mahal na mahal namin kayo, kahit ano, pwede yung gawin. Dahil mahal namin kayo, hindi naman tama. Na mamaya gawin dahilan niyo yan eh. Mm. Mahal naman ako nito eh. Okay lang. Hindi naman po, hindi naman po ako ganun. Ah, hindi naman ikaw din. Yung iba. Ah, Baka ganun ang gawin. <laughs> Eh, ikaw, mahal mo ba yung boyfriend mo? Oo naman, syempre. Oo naman, yes. Ang dami sagot. Oo naman po. Oo naman, yes. Ang dami. Mahal niya nga. Gano'ng katagal na kayo ng boyfriend mo? Um, three years na po. Hoy! Marami nang naganap. Marami nang naganap. Marami na. Wala pa. Wala, wala naman po. Wala pala eh! Anong kwenta niyan? Wala. <laughs> Ah, hindi. Hindi kami. Nagkasal na po kami, tsaka lang yun ganun. In, alin ba yun? Ano ba sinasabi? ano yung kasal? Wala naman ako sinasabi ko lang, marami na bang nangyaring mga memorable experiences? Oh, sobrang Yun eh. ah, ano ba pala eh. iniisip mo? Ah. <laughs> Ikaw? Ay! Ay, masyado Ay, ka <laughs> Malamang. Meron ng... Ah. Ayaw ko lang i-share. Nanood na ng sine. Eh, Ilang beses na kinad ng sine? tatlo, tatlo pa lang po. Ay! Wala lang, nanood na. Bakit? Wala na namang sinasabi ah. Ang sweet kay ako nga. Ang tagal-tagal ko ng tao eh. Ilang beses lang ako nanood ng sine ilan po? Hmm. Mga sampung beses. Yes! Marami Oo. Oh. ka pa rin eh. Ilan ang babae na dala mo sa sinihan? Ay, nako. Et, wala, wala, wala. Meron, Eh. dinadala ko lang sa sinihan yung gusto ko makasama manood. Mga kaibigan, yung mga kaibigan. Ayoko kasing pag nanonood, kung ano nung ginagawa sa sinihan, gusto ko manood lang talaga. Ah, o oh, bakit? Nunod lang naman talaga pa kayo dun ah. Oo nga! Bakit? Ano ba bang gagawin sa iba? ko. Wala. Kumakain! Oo. Oh. Oo, oh, ba't ka natatawa? Nakakatawa ba pag kumakain sa loob ng sinihan? Hindi po. Masarap nga po yun pag may popcorn ka, di ba? Ay! Kumakain ng popcorn! Tapos, ano, pag nasinihan kayo, nagiinuman kayo. Ng, ano, ng soft drink. Kahit wala na yung sisigaw. Ah? So, Ba't kailan sumigaw? Tapos, pag nanonood kayo, pag nakakatakot, anong ginagawa niyo ba? Nakakagulat yung palabas. Siyempre, titile. Ha? <laughs> Titili lang. Yung katabi niya, yung Di ba, kat, di ba magkatabi kayo, tapos biglang nagulat ka naman, nanonood kayo ng So, yung So 3 sa I'm so, di ba? Bigla may nagulat ka. Bah! Ganang gagawin mo pag nakit pag uh, katabi mo boyfriend mo. <clears throat> Yakap. Wala lang. Wala lang. Sigaw lang kami. Sumisigaw lang kami. Tapos pagka nagulat ka na, na ano, nagulat ka, bigla natabig mo yung soft drinks na laglag sa boyfriend mo. Ah! Maganda kape hawak niya, mainit, no? Ay, diba, sabay, yes. Sabay Para nagulat ka. dama. <laughs> Uy, damang-dama. Dama. Ah. Init ng kape. Ah, init. Ikaw, ilang oras ka na ba? Ay, ilang ano ka na ba? Ilang, ilang taong ka na ba? 18 po. Ano? Ah! <laughs> 18 years old? Ilang taon na yung boyfriend mo? Um, ano lang po, 19. Ay! Natutuwa lang ako. Kaya ko sinasabi yan. Ano na yung mga nangyari mm, sa inyo? Mga nangyari. Yung pinaka, pag magkatabi kayo, nakiss ka naman niya? Yung nag-init. nag init nag-kiss na, sa, nag-kiss na kayo? Opo. Ah! <laughs> Sarap. Um, sakto. Ay! Sakto lang? Paano? Gano'n ka tayo? Sabi matamis. Ay! Kumakain na matamis. Paano pag hindi nag-toothbrush yung boyfriend mo? Kami oh, bago. <laughs> Ay, katabi! katabi, katabi mo, ah. Narinig, <laughs> Narinig namin. Narinig namin. Andyan siya? Wala po. Sino yung sumagot? Sino yon? Yung lalaki? <laughs> Utol ko. Ah! Kailangan sumigaw. <laughs> Gusto ko lang. Oh, buti, pin- sino mas matanda sa inyo ng kapatid mo? Po? Sino mas matanda sa inyo ng kapatid mo? Si yung utay ko po. Ay, kuya mo. Apo. Buti na lang ako, mas matanda yung ate. Ah! sumigaw. Hindi ko alam. Nadadala ko ng damdamin. Anyway, ayun. yun. Ganun talaga kami mga lalaki. Pero hindi dapat, dapat may dahilan para maging, ano, nawawala ang galit namin pag nakikita namin ang mahal namin sa buhay. Yan, naririnig ka pala ng kapatid mo. Alam ba niya nagkikiss kayo? Ngayon, alam na niya. Ha? Lagot ka. Sabi mo oh, ah, nagkikis. Lagot talaga po ako. <laughs> Ay, ma- hindi naman matagal. Sabi mo matamis. Suntok sa akin yan. Lagot ka! <laughs> Halaka. Halaka. <laughs> Si Kuya nagagalit. Si Kuya narinig. Lala, lana. Lana, booking lana, na. Lana, na lana, ako. Lana, Ang, Kasi nakikipag Ang, ang boilet niya, hindi na makakapasok. Hindi na makakapasok sa bayan. Pagtanog pa lang, tao po, niyan po ba si... Oh, andito, halika ito. Pak! <laughs> Yan, halikan mo kamay ko. halikan mo kamay ko. Ito, matamis pala gusto mo. Mahal naman ata yung kapatid mo, Dre. Oh, mahal yan. Mahal Tatlong ka naman taon na. ata. Tatlong taon na kayo ng, ano, alam, legal ba kayo dyan sa bahay nyo? Opo. Mabahay, legal naman pala, Dre. Mabait, kilala ng kuya mo yon? Opo, dinadala ko po dito sa bahay. Eh, kaya lang ngayon, alam na nagkikis. Ay! <laughs> Lagot. Bawat uwi, may tuhol. oh, nako po. May toll gate? Toll gate. Pag, na. Diba, pag kapit-bahay niya lang ba yung boyfriend mo? Um, hindi po, medyo malaya rin po siya dito sa bahay. Nag-aaral yon. Opo. Aba, mapo- matino naman. Ah, naman. Gwapo naman. Oh, naman, yes. Ako na, ako sumigaw. Papaas na ako. Kanina <laughs> ko pa niloloko yung sarili ko. Sigaw din ako ng sigaw eh. Uy, si Manlado, ang gwapo. Ah! At- Kilala mo si Manlando? Um, Yung pinakamalupit na disc jockey namin dito? Opo. Ay, po. May, pag- may, ano, Mang Lando, may handog. Mang Lando, meron ba tayong kanta para, ano pangalan mo ulit? Asil po. Ah, ah? Asin? Asil. Asin. Ah, asil? A- asin. Opo, asil. Ah, asil. Oh, well, Asil, Mang Lando prepared a very nice song for you. What kind of song? This one. Uh, this song was sang is sung by Asher. Go, Asher! Asher, <laughs> ah. Asher. Tignan, papakinggan nga natin. Bago yan. Ba! Wala <laughs> <laughs> Ang gulo mo! Malando! Patay mo yan! Sorry. Asher? Ah, Asher. Ah, Pusher ata na <laughs> Pusher ata kumanta. Ay nako, ang gulo talaga ni Manlando. Ayan, nababalik na naman yung dating tama mo ha. Ang gugulo ka kanina, tama na ha. Anyway, ate, maraming salamat ha. Opo. Sa pakikinig um, mo. Pwede po favor. Mm, anong Ah, flavor? maliit lang po na Flavor ni flavor. sa boyfriend ko. Ah, teka lang, bibigyan natin ng love song na... Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber. Ha? Ano lagi na lang, lagi na lang. Kanina kakausap ko lang, sabi nung babae. Kuya Jobert, ito lang ako. Ano naman, nagpiprito na naman siguro ng yan, iniwan. <laughs> Yan kasi pag tumawag kayo, gusto naman ibaba. Hindi na lang. Ayan, Pag sinabing antay lang dyan, antay naman kayo po. Nagbukas na ako ng libro na naman, oh. Nasa volume 8 na ako, oh. Alam niyo kung gaano kahirap mag... Ay, sasara ko na nga to. At, ah, dito na lang tayo sa text, Kuya Jobert. Sige, Mula to kay uh, ah, Paolo B. Jones? <laughs> Paolo B. lang Paolo eh. Ah, ha, si Paolo B. Paolo, B, B. B talaga. Ah, B. Yung Bumblebee. <laughs> Paolo B, yun lang nakalagay. Wala kang lugar. <laughs> Pero ito. Magandang gabi po kayo, Jobert. Mhm. Bakit po ba pag sinabing matatapang o, o yung tungkol sa ka, katapangan, bakit po ang laging parang i, i, kinukumpara na bayani ay si Andres Mm, Bonifacio. Kung bakit siya laging pinagmamalaki. Kumbawa, si pinakamatapang, si Andres mm. Bonifacio, at tapang at tao, di ba? Oo. Alam mo kasi to, teka ha? Ayoko ang... Kung bakit. Ito kasi, sa libro ko, si Andres Bonifacio pala, siya ay mayroong agimat. Agimat? <laughs> Ano Mayroon. Kaya lahat ng labanan na na na, na, na, na napuntahan niya talagang lagi siyang hindi mo alam kung gaano napapatay na pala na Kastila niyan sa isang labanan. Ilan? Tatlong oras na ispadahan, nakakapatay ng limandaang kastila yan. <laughs> Nakahati sa dalawa yung kastila. <laughs> Pag nadadaanan, mayroon isang gulok. Alam mo, isang galing. Ano yun? Asan galing yun? Galing sa langit. Ano, parang agimat o parang power o dati kasi silang dalawa ng tatay niya, nagtatrabaho sa gubat, bundok, sa bukid. Sa magbubukid, yun na. Yan. Ngayon, sabi ng tatay niya, alam ba na pag kumikidlat, kailangan may dumabagsak na uh, espada galing sa langit. Kailangan, kailangan natin yan, tay, sa revolusyon. Paano natin kukuhanin yan, tay? Kailangan nating saluhin ang kidlat. Kidlat? <laughs> Exacto, habang nag-uusap sila, kumidlat. Binuhat niya. <laughs> Bonifacio tatay niya, oh. <laughs> Sinangga niya, oh. Anak, wag! <laughs> Namaan yung tatay. Ginawa parang... Ngayon, pagbagsak ng tatay, sunog-sunog na eh. Tinapon niya, napasok pa nga sa tatay niya kasi parang naging... Nag eh, ground, grounded? Ano, ground. Naging, naging ano, prunes, parang prunes. Pagangat angat niya gano'n, oh, lumit yung tatay, sunog, tinapon niya, napasok siya. Aray, Kawawa naman si tatay. <laughs> Yari dyan, wala nang mata, wala nang buhok. Umaral sa, umi. Oo, parang nakuryente kaya niyan pag tinamakan ng Tapos kidnap. ginawa niya ngayon po sa gubi, bukid, yung tatay niya, binubus-busan niya ng gano'n para mawala yung apoy. Kasi Tubig, nagbabaga. Gawa ganun-ganun <laughs> yung tatay. Wow, naman tatay ko, buksan ko na nga to. Buksan. Binuksan. Binuksan <laughs> niya yung tatay niya. Siniswa? Wala na. Parang pakwa na lang. Ginano na lang, oh. Pagbukas na andoon. Ang alin? Isang magandang espada. Umikinang pa. Parang panday lang yan, eh. <laughs> ano ka ba? Totoo to. Andun talaga. Saka, hindi niya, hindi pala, binuksan niya ng konting yung pantalon tatay niya. Nakatuwad tatay. Hindi. Parang kay King Arthur, yung kay Panday nakatusok, di ba? Mm. Yun nakatusok sa puwet ng tatay niya. <laughs> Kawawa naman si tatay, sabi niya. Pero kailangan namin to. Binulot niya. Ay, panday nga Hindi. Hindi, hindi. Iba yung turog ng panday. Ah, panday sa kanya. <laughs> so yun inago ni Andres Bonifacio ngayon yun, kumikinaw pa eh. Tapos may eh, nakalagay doon, ah, ang sabi doon, break glass in case of emergency ang agalon. <laughs> ngayon, Bata pa siya noon, bata pa siya. mga 15 years old, kung pumutok pa yung revolusyon, dating niya sa bahay, may ano pa, may, may ano ba yun? Combination. Password? <laughs> may lock. May lock? Oo thanks dad, ang lakas. <laughs> Para sa kanila talaga yung pala, thanks dad, nakalagay dun sa lako. Pak! Mukha oh. Kinuha niya ang ganda ng cook. Talaga, ang tibay. Tapos eh na, naggagulo na yung barrio nila kasi sakupin sila ng mga Kastila nung gabi. Siya na yung nanguna. Grabe oh. Siguro mga sundalo raw na nandun mga isang libo na yung barangay nila. Isang libong Kastila. Ilan lang kaya sila? Ito nakalagay dito, uh, ah, 15 and a half. 15, yan? lang silang malalaki, tapos isang unaan ang kasama nila. si Bat lang ang dala. Nagpo-pole ball. Dala-dala, <laughs> oh. Siya pa'y yung nangunguna, oh. <laughs> Yung Si Bat, oh. ang pangalan, Babawakis. <laughs> Andiyan na sila. Nag-pole vault daw. oh. Unano lang eh. Three and a half. Three and a half. Si Seven. Pero lumalaban. Lumalaban. Siya nga yung starter eh. Nandiyan na sila. Si Babawaki, so, oh, tumatakbo. Oh. Paul Bolt. Tirang ganun. Babagsakan niya mga Kastila eh. Na, mahanap si Andres Bonifacio. Isang hiwa ganun, 15 patay. Ay, haba. Parang tissue nga lang na pinupunit. Dahil patay. Yun. Kinamagahan, sikat siya eh. Sikat siya ngayon, kwentuhan. Nag-inuman sila ngayon sa isang tindahan. <laughs> Eh, si Katse, pare, ang galing mo kagabi, Brad. Pare, Andres. Nakarami. Ngayon, nung sinisingil na sila ni, ano, ni Aling Basyang, magkano po? Magkano ba nun halaga? Teka lang ha. 600, malaki na yan. Ay, malaki talaga. Malaki na, 600. Painom ka ng painom, pare pang pa, murder ka pa ng mga tinik-tik-tikling, mga tikling pulutan sa lagubang, number in order na fried sa lagubang. Itik, pinakatay mo pa yung kambing ko, ha? Ah. Mahal na mahal yung kambing ko, ha? Ah. Paano na yung baby na yan? Yung mga baby ng kambing, pinakatay pa din. Pinaupong kambing. 680. Patay. Mahal. Eh, patay. Wala siyang pera. Yabang mo, sabi ng mga kasama niya, iniwan. Sinangla niya yung espada. Iniwan. Iniwan doon. Kaya nawala. Wala na. Wala, hindi nakabalik So, sa akin. kinagabihan, tinago ng babae, kailangan pala nun kung sino nakapulot, siya lang ang pwede magtago. Tinago ng babae. Kinabukasan, nung gera na, pagkuha ni Andres Bonifacio, alam mo, naging Ano? Ano na yun? naging abaka. <laughs> Wala Wala, abaka na lang yung espada. Nawala yung kapangyarihan. Dahil yan, naging naginuman pala. Pinambayad sa tindahan. Nanla? Sinanla eh. Tapos yun, ang nagpanalo ng pangalawang laban, si ano na, si Babaw. <laughs> Oo. Pero bakit kinukumpara pa rin pag matapang? Pinanindigan na ni... ano, Oo, kasi yung unang record niya, kasi nakapatay siya ng grabe, kaya uh, daan-daan na Kastila. Ang ginawa nila nung pangalawang laban, kaya alam pala siya nanalo doon, si Babawakis tinalian nila. <laughs> Ako, sa ikot Papapapa. Parang slingshot. Parang slingshot. Tali niyo ako. Sabi ganun. Ako lang. Paano, paano tayo mananalo? Sinausaw siya sa taihan ng mga Pataihan. Bali na, okay lang yan. Pag, pag sausaw, yung, si Babawakis nagmumog pa naman. pag ikot daw, bumubog ka ganun ayoko na! <laughs> Sabi mo, ang lulupit nila. Limang ano, limang tao mahawak kay Bobawakis. Oh. Pinaikot-ikot. Pinaikot, tinamaan din talaga. Ang galing kasi may hawak pa na espada. Mm. Kaya pag ikot, ini-slice din niya. Kasama, ano, nung napatay na yung mga Kastila, pagod na sila, ibinato si Babawakis, <laughs> patay din. Sama so, <laughs> Sumuso. What was biniraw? Nangawit, nangawit na. Okay na. Diyan ka na. Tumusok sa kawayan, Dri. Kawawa din. nga ako, parang lityon. <laughs> Ba't hindi nakasulat sa... Ba't hindi nakasulat sa record books yan si Ano ka ba? Dahil ang mga nila sinusulat yung mga no- noble death, noble death nga, di ba? Nakakahiya kaya ang kamatayan nun. Naswak. Ang galing-galing mo, tapos namatay kang parang lechon. Swak yung bibig, oh. Lumabas sa puwet, agos. <laughs> Hindi na nga nilibing, eh. Anong ginawa? <laughs> Lechon. Mabastos na ng mga taong kasama ano? nila doon. <laughs> Hindi mo lang binigyan ng karangalan. Kaya no? Tapos yung gawing slingshot. Kinain pa. Kinain. Kinain siya. Ka mga kanibal? Oo, oh, eh, gutom na eh. Gera kaya noon. Nagsangag lang sila. Tapos <laughs> <laughs> Nagsangag ng kanin. Ano to? Kambing? Ilasing na nakainom ng mga tuba. Ubus na oh. Naka ba? Si Babaw Kaya <laughs> walang baho. Di ba nasawsaw siya? Luto, walang hugasan. Ba yan? Kawawa talaga yung mga naging gera. No, no? Dami Pero matapang talaga yung si Andres Bonifacio. Tapang talaga. Pero, siyempre nga, bayani. Talagang unang ba banatan lang. Hindi naman din siya mananalo kung wala yung mga tao niya. Eh. Mm. Tsaka dahil sa tatay niya. Sacrifice ba naman yung tatay na makidlat? Kidlat! <laughs> Ganun, no? Sunog ni tatay. Anak! Boom. Grabe. Parang wawa. Wawa pala story niya, no? Story. Ano ba? Ayan, libro ko. <laughs> Marami na naghahangad nitong libro ko. Hindi ko talaga pinamimigay yan eh. Dito mo nalalaman yung mga bibilhin. uncut, uncut stories. Kasi mga nakakalabas sa mga bookstore, mga ano na yan, eh, edited na yan. Yung amin, kung ano yung pinagsimula ng kwento, kahit makapal, dito lahat yan, detalyado yan. Di ba? Eh kung bibilin nga ng iba yan, Duwag na! Hindi ko ibibenta to. milyon? Kasabay ko mapamatay itong libro na yan. Lib milyon? Wag na rin! Hindi ah. Tago na yan. Baka gapangin din dito yan. <laughs> Huwag lang sanang makuha. Ay, nako. Kayo ba, babatiin mo pala. Ay, binabati ko nga pala yung mga taga, ano, taga London. Mm. Si Ano po atin? Good evening po, sir. Ay, Hey, magandang gabi naman. Ano itatanong mo? Ah, may itatanong lang po sana ako, sir, kasi may problema. Oo, Sa sige. ano? <laughs> Wala pang, baka may problema yung boses mo nga eh. <laughs> ano yan? Kasi yung may mga magaganda kasi mga ano eh, mga Ano? nakukuhang mga chicks yung papa ko? Wow! Magagandang chicks na ako airpot mo. O, napapabili ba ko sa airpods ko? Oo. Oh. <laughs> Bakit? Aba, Ano, anong ko? Saan ba, saan ba maka... Siguro may, may, may sa alimat yung tatay <laughs> ah! Gusto niya mga magkaroon tinatawag ng- na mga gayuma. Gusto niya magkaroon ng agimat o gayuma? Ang gayuma. Sa tingin mo may gayuma tatay mo, Dre? Gayuma. O hmm. gayuma kaya o agimat. Agimat. Para, ilan taong ka na? Uh, ako? Oo. 23. 23. Yan, medyo bibigyan kita ng isang tip kung paano ka makakuha ng agimat para sa babae. Ito talaga malupit to. Pag nakuha mo to, kahit sino artista, <laughs> makukuha mo sa isang kindat lang. Isang kindat lang? Isang kindat lang, Dre. Okay ka lang doon? Hello? Okay lang po. Sige, sige, sige. Ito, matatagpuan to sa Mount Apo. Tapaw? Davao. Dabaw yan. May pamasay ka ba? Sa Mindanao po? Oo, <laughs> dabaw. Davao! O kaya gusto mo mura-mura dito lang sa Mount Banahaw. <laughs> ano po meron dun? Agimat nga. Aalis ka ng... Bago umakyat sa Mount Banahaw, kailangan nasa paanan ka ng bundok ng alas 6 ng gabi. Wala kang ibang suot kung hindi nakabrief ka lang. Nakabrief? Oo, <laughs> nakabrief. Tapos, mag-umpisa ako umakyat doon, wala kang ibang dala kundi kandila. Kandila lang. Kailangan to. Kailangan matapang ka habang uh, paakyat ka rin sa bundok na to, ha? Kasi, habang maakyat ka, may mga susunod sa'yo dyan. Tapos may dala kang ano, kailangan puso ng saging. Puso ng saging? Puso ng saging. Maglakad ka habang nakabrip. Tapos, pag nasa kalahati ka na ng bundok, yung puso ng saging, ilagay mo sa likod ng grip mo. <laughs> Alam mo yon? Ilagay mo sa likod ng puwet mo, isa, dito sa may brief. Pati nilalagay ko doon kayo, Jobas. Makinig ka nga. Oh, di ba? Yep. Oh, sige, akit ka. Ano yung agimat? Hindi ba yan yung agimat? Babaunin mo yan pag nagutom ka. Kakainin mo yung paakyat. Ba't nilalagay sa brief? Wala siyang dalang iba eh. Bulsa yan. Lagay mo lang sa likod ng brief mo, naglalakad ka ngayon. Pagdating mo sa tuktok ng Mount Banahaw, may makikita kang matanda dyan. Ay? Ermitanyo. Tapos? Po, antay mo siya matapos. <laughs> Tumatayan. Huwag kang magulo, ha? Huwag kang magmong guguluhin yan sa kalagitnaan ng pagdumi niya at naku po, mapapasama ka lang. Pag nakita mo siya <laughs> nakaupo, don't bother him. Bayaan mo lang, nakaupo lang yan. Tapos, pag nakita mo na napatapos na, yung puso ng saging, ibato mo sa kanya. <laughs> okay? Opo. Hindi yan titingin. Huwag mo titingnan sa mata yan, ha? Ay, delikado. Delikado. Magiging ano ka, magiging baliw ka. <laughs> Kukunin ng matanda, yung puso ng saging, yun ang ipanglilinis sa niya. Kukuskusin niya lang yan. Tapos hindi na siya titingin sa'yo, ipapass break niya patalikod. Kailangan mong masalo yan. Sa pamamagitan ng bibig mo. <laughs> Huwag ka magtawa. Diba? Oo, kailangan masalo mo yan. Maliit lang na puso ng saging, kakasyang-kalsi na bibig mo. Ayan. Tapos, huwag mo na siyang tatanggalin sa bibig mo hanggang makababa ka sa bundok. Ang bundok? Opo. Tapos, Ang dumi nun, <laughs> Yun nga eh. Gusto mo bang gumwapo? Gusto mo ba ng agimat? Opo. Oo, oh, yan. Bayaan mo lang siya. Yan, nasa bibig mo yung pagbaba. Pagdating sa baba, wala nang dumi yung <laughs> puso. Ibunganga mo na yan. Huwag ka mag magsipilyo ha, hanggang kinabukasan. Tapos pagising mo, diretso ka agad doon sa babaeng nililigawan mo. <laughs> Kausapin mo siya. <laughs> Yun. Effective yun. Ha? Effective. <laughs> Tatanda kang binata. <laughs> Ang baho ng bibig mo. <laughs> hindi, hindi. Yan na, uh, yan ang, ito, nabadito ay sa libro ko yan ni, pre, kung hindi ka naniniwala, oh. The, the, ano, Love Potions from Mount Banahaw. Marami na nag na gano'n, nagtagumpay. Kaya libro, oh. subukan mo. Yan lang naman, Kuya kung maniniwala ka. Pero marami na, nakapag-asawa isang tao dahil dyan. <laughs> Parang ayaw niya nang maniwala. <laughs> Hello? Hello po. Oh. <laughs> Willing ka ba? Ah, ano dito po po? Willing ka ba na gawin yan? Parang ano ay, po? Gusto mo bang gawin? Meron ano namang alternative. Ah, may alternative. May alternative. A- ah, ano po ang alternative po? Yari mo na siya kumain sa restaurant. Racket <laughs> mo pa. Ganun pala, pwede nun pala. Hindi parang yun. rin ako sa nabasa ko. Parang ang baboy din ang gagawin mo. <laughs> Oo, yun na lang. Yayain mo na lang kumain sa labas. Kung may pera ka. Tapos tarangin mo tatay mo kung paano ba manligaw. Mm, May alam yun sigurado. Ang daming chicks daw eh. Daming chicks eh. May ibang, eh, ba't wala bang, wala bang asawa yung tatay mo? Nanay mo. Nanay mo, saan? Ano po? Yung nanay mo pala. Naririnig mo ba ako? <laughs> Hello? Hello po. Okay na? Ah, okay, okay na po. Gagawin mo o hindi? <laughs> gagawin? Ano po yun? Ay, nako. Gagawin mo ba o hindi? Ay, sige po. oo. Gagawin ko po. <laughs> ah, sige. O kaya, pag ayaw mo naman makyat ng ganun, doon ka na lang. Yeah, Alam eh. po, magkaroon ako ng powers ng tulad ng, pa, ng AirPods ko. Gagawin ko po. Uh, hindi naman ito. power eh. Kumbaga, malay mo lang, subukan mo lang. Di ba? Wala nang mawawala eh. <laughs> mawawala lang yung health mo. <laughs> Ang dumi niya. Subukan ko po. Sige. Sige, subukan mo lang ha. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa Dre ha. Maraming salamat, din po. Sige, sa IFM. Nakapowers na ako. <laughs> sa IFM, siguradong Enjoy ka! Tanong mo kay Kuya Jobert! Ay, sino kaya yan? <laughs> Ayun lang ang tanong. Kasi paakitin mo naman, banahaw ba naman eh. Tapos naka-brief nakabrief nga, pa. Nakabrief. Yun talagang, ano eh. Kaya alam may mas- mga mas mahirap pa kaya dyan. Yung Ay, kukuha. yung pinakama dali na yun. Yung Madali na binigay mo. yan. Meron pa nga yung isa eh, yung ano, pupunta ka sa cemetery tapos ah, antayin mo yung ano, alas 12 yung puso ng saging ay lalabas na punla yan. Ay, narinig ko na Oo, yan. eh. abangan mo. Ah, Kailangan book. Pagka nasubo mo, sasakaling ka pa ng mga manananggal. Bakit? Aagawin nila sa'yo yun, yung perlas na itim. Tapos anong, epe- anong epekto nun sa pag nanligaw ka, Wala. Wala lang. <laughs> Wala rin. Wala lang. Wala. papasakal ka lang sa manananggal. <laughs> Parang papatunayan mo lang na magaling ka. Yun lang. <laughs> Pwede ka pang mamatay. Alam mo mga tao, minsan naman daw yung ano, hindi ka tatablan, ay, hindi ka tatablan pala ng itak. Sa amin ano? kaya, may ganyan. Tinira niya yan. Talagang nakuha niya. Pinatong niya yung kamay. Subukan niyo ko. Nakuha ko na. <laughs> Talaga? Sige la, tagain mo na. Tinaga. Ano? Hindi tinablan. Kalahati lang doon yung nakain niya. Putol yung kamay. Ay, <laughs> sabi, ano nangyari? Putol yung kamay mo. Wala, wala yan. Pabalik daw bukas. Sobrang tiwala doon sa agimat. Kaya, kaya, kaya ako, hindi ako naniniwala sa mga Marami agimat. kaya ang mga kababayan natin na nag-aaral dyan pagmahal na araw. Diba, mm. pupunta sila sa, sa Banawi ba yan? Banahaw? Ay, Banahaw. Kanya-kanya silang kuha ng agimat dyan. Meron nga iba na nanalok lang ng ano sa sapa eh. Ayun, to parang tubig na nila doon. Galing sa daan, mm. sa tabundok, hinahapin na lang nilang gano'n. Kung ano yung makuha nila rin sa net, nakuha na, sinusubo nilang gano'n. Mga dahon-dahon, dahon-dahon. Minsan nga kitik-kitik, kinakain nila. na, <laughs> ah, inungoy ay madilim. Sabi nung imo imamatanda, kung ano lang makuha niyo dyan, ma- maraming kapangyarihan galing sa taas. Yan na lang kayo, salain niyo yan. Eh, minsan din nila alam. <laughs> yung ebak ng niyo doon, umaapaw doon. Nasala pa, oh. ano to? Almond? Almond. <laughs> Sinasala. Kaya ingat talaga sa mga ganyan. Sa so, dami na nabibiktima sa mga... Ano, kesyo, ano nga, di ba katulad ng kinuwento ko dati, yung yung binigyan siya sa loob ng, ano, di ba? Sa loob ng preso. Sabi nga, gusto kong tumakas dahil nami-miss ko ni mga anak ko. Ah, binigyan siya ng papel na Latin daw. Sa kasulat sa ano, sa panyo. Sabi niya, tumakbo ah, ka panyo. na. Kahit tumarang yung magwardya, hindi kita tabla ng bala, Dre. Banggitin mo lang yan sa panyo Salamat. Eh, gabi, kasara na yung gate, tumakbo. Wala sa inyo, di ako natatakot. Ito na ang kalayaan ko. Pinuksa yung panyo, eh si Creme Porcelere. Eh si Creme Porcelere, huwag kang napalalabas, pambarling ka namin. Eh si Creme Porcelere, tirayin na yan, prrr, patay. Bakit? Yung pala, dinikit-dikit lang ice cream Porcelere. <laughs> Sabog-sabog yung bunga nga pinagbabaril. ano nangyari dyan? Ewan ko sa kalokohan, tinan mo panyo, nakasulat ice cream mo, oh, Porcelere tawa raw ng tawa yung nagbigay. <laughs> Naniwala. <laughs> Wala na. Pahamak. Pahamak. Yan po. Maraming salamat po sa mga, sa mga nakikinig sa inyo. Tawag po kayo. 584-5545. Tropical Convergence Zone. Ang hangin habagat. Pagka tubutulak yan papunta sa sa sa bansa, mm. meron din isang hangin na nanggagaling sa isang bansa. Mm. Nababanggaan yan sa taas. Ngayon, pag nagbanggaan yan, mag-iikot-ikutan yan eh. Mm. Naglalabanan yan, naghihilaan yan sa bakit taas. Sila, bakit sila maglalab? Ano, anong may... May pride din kasi mga bagyo eh. <laughs> Oo, nagyayabangan din yan. Eh. May buhay daw yan eh. Mm. Tapos yun, pagka um, inahatak nila yung hangin, naghahatakan yan eh. Mm. Pag mas malakas yung bagyo, hahatakin nila yung mahinang bagyo. Ah. Lumalakas sila. Yung tinatawag na eye of the storm. Habang tumatagal yan, nagiging eye of the tiger yan. Oo, oh, yan. Boom, sumasabog yan. Nagkakaroon ng kidlat. Mm. Yun. Tapos, tumihina din yan pag napagod sila. Eh, ano yung mga signal number one? Signal number Paano one. Paano nababase yan? Sa lakas ng hangin. May panukat yan eh. May mga scientist tayo na umakit sa pinakaposte ng tore ng mga building. Ginagaya <laughs> nila yan. <laughs> Woo! May antena yan eh. May antena yan. Meron talagang tao na nag-aaral para dyan sa trabaho na yan. Oh. Yung mga antena, dun sila sa tuk-tuk. Meron silang parang ano, sukatan. Sila Pag, mismo ah. Sila mismo umakyat dun, dun sa tuk-tuk. Pagka malakas ang hangin, pumapalo, bumabaluktot yung poste na yan. May, may, may hmm. sukatan sila dyan. Yan. Ah, pag, Abang mm, sila hmm. nasa taas. Signal number one yung pagka medyo lumundo. Mm. Yun, sukat. Signal number two, pag medyo patagilid na na ganun. Signal number three, yun na yung makikita nila yung scientist na sa lupa na <laughs> bumagsak na. <laughs> doon, doon na sinasabi ng pag-asa na signal number three. Kaya isinin... Hanggat hindi natapos hangga, yung bagyo, andon yung scientist. A scientist. <laughs> Pero pag namatay na, signal number 3. Isang beses lang nagtatrabaho yung mga yan. Pero ang laki ng sweldo niyan. Ah. Mm. Signal number 1, 100,000. Signal number 2, 200,000. Signal number 3, funeral services <laughs> offered. <laughs> Patay. Kaya, yeah. hindi sila bumababa hanggat di, di ba? Hindi, hindi. Doon sila. Talagang lum- palaban niya mga yan. Kidlat, iniilagan yan eh. Oo. Minsan nandoon na sila, natututong na doon. <laughs> parang parang raisins na lang nandoon nakakapit. Boom! Pag may ay, may gumagano na lang bigla sa taas ng tore. Uh, ah. Deads na. Nagwagano na lang yung mga tao doon sa opisina pag may boom! Pok! Mag ay. Parang yung ate yung sound effect natin. Meron yun, di ba? Yung, <laughs> kunyari, tumunog. Boom! Ba't nawala? Ba't pumapalakpak? Namatay na nga eh. <laughs> Ang pangit ng sound effect. Namatay scientist, mapalakpak. Wala Hindi, kayo. kasi may papalit eh. Wala ba? May Magka- papalit. <laughs> <laughs> Hindi. Yung ano muna, pag namatay yung ano, ito na. Boom! Ayun, yun. Ayun pa din. Yung pag signal number 3, walakas na yung hangin. Sasabihin ng scientist, ayan o, oh, <laughs> Nalalaglag na. Ah, yun yun. Saka may papalit yan, di ba? Ipapalit kaya pumapalakpak may naman sila. Pag, may, may pagka, pagka, pagka ganun, Dre, pagka tunog nung... Eh, tignan number 3! Oh. Ah. <laughs> Nalalaglag na tapos. Palakpakan agad. <laughs> Akyat! Akyat na agad. May bagong trabaho yung bagong, bagong trabaho na. Kaya nagda, nagdadasal yung mga scientists na huwag sana tayo may marinig na ano, na ganun. Ah. Tsaka, kaya ganun yung tunog, yung ganyan, no? Yung ganyan. Ah. <laughs> pa, ay, kasi malungkot na kamatayan yung ano. Hindi, tinan mo yung tunog ano lang, warang ganyan lang. Uh... Pangit. <laughs> ah, yun, yun, ano, masyadong matamlay na kamatayan yan. Sinasabay nila yung hangin. Parang tunog ng bagyo eh. tawa ako sa tunog oh. Ah. <laughs> Pare, ganyan. Ganyan, ganyan yung ano. Nung, di, di ba nasa taas si Padre Damaso? Oh? <laughs> nasa taas. Tapos, nung, <laughs> nung, nung pumatak yung, ano, yung dumi ni Padre Damaso oh, sa mukha ng, ano, Guardia Civil. Sabi nung mga kasama nung Guardia Civil, oh, nung nakita yung sa mukha niya. <laughs> Sabi ng mga sundalo, Black, ano ito mama sa mukha mo? nandiri ata. tapos, tapos nung, nung nakita ng mga sundalo, Dre, oh. alam mo, ginawa ni Padre so? Bumalik tayo. Hindi, gumano, no, sa taas ng puno. Ha? Huh? <laughs> Oh. Yun, bumalakpak si Padre Damaso. Tinamahan niya kasi sa mukha. Sentado pala ako, sabi. Ay, nakakatawa yung tunog. Parang nasa impyerno. <laughs> Wala kang babatiin. Teka lang, di ako makahinga. <clears throat> si ano, si Jan. Ba to? Banro. Hello? Hello po, Kuya. Good evening po. Magandang gabi. Magandang gabi, ate. What? Kuya, tanong ko lang po. Bakit po tuwing undas, kailangan mag-alay ng pagkain para sa mga kamag-anak mong namatay? Hmm, para mag-alay. Yan ba yung mga naglalagay ng mga pagkain sa ibabaw ng mga puntod? Opo. Yan. Yan ay nilalagay dyan para lang gamin lang. <laughs> dami ko na kayo nakita ngayon, nilalanggam. May mga juice pa yan, di ba? Sabi nila, kinakain daw ng patay kainin ng patay yan. Pag sinubo ng patay yan, parang si Casper lang yan, malalaglag lang sa salawal niya. Hindi <laughs> naman nila nalalasahan na yan. Inaamoy lang nila yan. Hmm. Diba? Okay. Kaya minsan, pag alimbawa, pinabanta, sabihin mo, eh, masama pa niya minsan, padala mo yan sa, hindi mo kakilala, Brad, pakidala na lang to sa puntod ng kamag-anak ko. Okay, sir. Pagdating doon, pinggan na lang yan. <laughs> Papalitan na yan ng mga hopia. wala na pag masarap yung pinadala mo, mga fried chicken. Siyempre, mahal mo yung padadala mo, di ba? Makiki, ano naman, makikisuyo naman. Baka pwede ipatong mo na lang sa puntod ng nanay ko. Fried chicken, murkon, lumpia spaghetti. May kanin pa. May kanin. <laughs> Tapos dadalawin mo bukas, tingnan mo yung laman. Hopya. <laughs> Chicharon. <laughs> Chicharon, may cornic pa. Ginawang parang pinaglalamayan pa na, parang pinaglalamayan na lang yung pinundinalhan. Utong pakwan. Tapos yung, yung pinadala mo, pag tingin mo, pre, nadala mo na? Opo, nandun, pinatong ko na, sinday-day man, mga mantika sa bunganga. Meron pang sa spaghetti dito. Oh. Sinubo-subo siguro ako naglalakad. Dinalaw ba talaga? Ba't may mga sosarsa ka sa dibdib? Huwag mo ako pagbinta, Dre, ha? May nakami tinga parang manok dito. ah, kuya, isa pa po. O, oh, isa pa. Ah, totoo po bang bumabalik sila tuwing undas? Bumabalik sila para para ano po? Kainin yung mga pagkain na yan. <laughs> Sabi mo kanina, hindi. Kaya nga, bumabalik din na sila agad. Kasi malalaman nila hindi pala sila pwede nang kumain. Ah. Mm -mm. Sisinisilip lang nila yan. Tapos, mmm, sarap. Akyat na yan. Aamoyin. Aamoyin lang, lang nila yan. Uy, na, naalala, maaalala nila yung amoy. Ang ganito talaga kasarap magluto yung asawa ko. Ba't di charon? <laughs> Lahi-lahi lang pinanggalingan namin. Chicharon lang pala inalay sa akin. <laughs> Nakakalungkot kaya yan. Tapos yung juice amuin. Ano Ito, parang pinalitan ng ihi. <laughs> Naamoy din ng mga spirit yan, no? Oh. Ito ba? Ba't ganito? <laughs> parang amoy ng ihi ng sepulturero inihi Inihian, pinalitan, ininom na nga na si Pultorero yung juice, inihian pa. <laughs> Ihian pa yung baso. Bastos. Kawawa na may espiritu. Di ba? Opo. Hmm. May mga ganun, bumabalik yan. Kaya kailangan, kung mag-aalay ka dyan, buong litsyon. <laughs> Pagbalik ng patay, hmm, mansanas na. kuya, kuya, isa na lang po. Oo. Ah, kuya, paano mo ba malalaman na may gusto sa'yo yung isang lalaki? Pag kinain niya <laughs> Pag pinakain mo sa sa puntod, kinain niya yan, mahal ka niyan. Tapos ipainom mo sa kanya, ihihigan si Pultron. Sabi mo, kainom mo nga to. Inumin mo yan. Pag ininom niya, ininom niya, ihihigan si Pultorero, mahal ka niyan. <laughs> oh, di ba? Pero malalaman mo pag mahal ka ng lalaki, pag uh, nagbibigay siya ng ano, panahon sa'yo. Effort. Effort. Sa mga effort. Effort. Sa mga galaw po niya, kuya, paano mo malalaman? Hindi gumagalaw yan pag mahal ka niyan. Nakatayo lang. Pagbukas <laughs> mo ng pinto, magandang gabi. Hindi nagagalaw yan. Nakagano na lang yan, no? Oh. Parang manika. <laughs> Tapos yung cup na maihi, busos ka niya. Magsama kayo si Pulsorero. Ganon, nalalaman. Kaya yung mga, pag, ikaw, ikaw ha, pagpunta ka sa cemetery bukas, huwag, kang magagala, huwag mong gagalawin yung mga nakapatong na mga baso sa mga nicho, ha? Hindi Baka ko ma- naman po gagalawin. Hindi, minsan, kasi siyempre, minsan, okay, oh, tama, minsan, naiinom mo, di ba? chimpong, Maichempong, maichempong, anong mga masasamang si Basurero. <laughs> minsan nga, akala nila, ano eh, meron. Alam mo, minsan may, may ganun, may nakalagay sa baso dun sa nicho. Kala nung isang babaeng nagbabantay sa kabilang nicho, nilagyan ng ice cream. <laughs> Tinaiyan pa. <laughs> Yak, na-trap, na-trap siya. Kawawa naman natin. Pagka subo niya gano'n, nagmura. Tapos, oh my. Walang hiya. Kasi maginaw no, maginaw, gabing-gabi na eh. Sabi niya gano'n, eh, sabi niya, nako, iniwan na. Kinapa niya, wow, malamig pa. <laughs> Biglang sinungga ba, no? Nagsuka siya eh. May mani pa raw. Kala niya raw, Rocky Road. <laughs> Kala niya Rocky Road. Tuloy mo yan. Oh, yun lang ang tip ko iyo, ha? Apa. Oh, yan. Sa ha? Salamat. Marami. Sa IFM, siguradong. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Joel. Diesel full career na yan. Ako. Ay, kaya, oh. mag ingat po kayo. Ha? Oo, oh, mag ingat po kayo sa mga ganyang, ano, mga trap. <laughs> Kala niya, nilagyan na nila ng ube, ha? Basta, <laughs> kala nung isa ice cream. <laughs> gawin ng, iyo naman ang gawin niyo minsan. Kayo naman ang bumaliktad sa kulturero. Kayo naman ang maglagay. Lagyan niyo rin ng ice cream. Kala niya ice cream. Sabi nung si kulturero, jackpot. sa akin to! Pwe! May <laughs> May ice cream, may malunggay. Ano to? May chai. Ang baho pa. <laughs> Ang baho. Grabe si Bulto. Nakakapagod. <laughs> Ang hirap puminga. Ah, hinga muna. Yeah, pahinga muna po kami. Ah, uh, yan lang, Kuya Jobert. Sige, tawag po kayo ha. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello? Hello, Dre. Po. Yes. Ano may paglilingkod namin sa iyo? Magandang umaga. Magandang umaga. May tanong lang po ako kay Jobber. Sige, go. Ang tanong ko ganito. Mm. Pag pumatol ka ba sa same sex, may posibilidad na maging bad ka rin? Wala ah. <laughs> Hindi. ano bakit? Ba't mo natanong to? Ba't mo natanong? Wala. Kasi... Merong, meron ka na bang karanasan? Marami. Ay? <laughs> Nakatim ka na ba ng kung ganun? Uh, taste test. Mga ano? taste test. <laughs> marami na eh. Nakatim ka na ba ng taste? Marami na daw. Marami ng taste test ang natikman mo? Oo, pre-taste. Ano ba ang uh, kaibahan ng uh, mga uh, ganong klase? Ka. Ha? Safe. safe. <laughs> Sigurado ka? Sigurado kang safe ka, ha? Sigurado kang safe ka. Ah, siguro safe ka na hindi ka makabuntis. <laughs> Oo, ganun nga. Oo nga. Kaya lang, siguradong uh, dirty. Hindi, yun nga, yun tanong ko. dirty, ba yun? Dirty. Kung posibilidad na maging ganun dirty. ka na rin. Ayun. Posibilidad na pwede ka rin may ganun. Ano man nararamdaman mo pagkatapos mong mag makipag makipag uh, YouTube sa mga ko? katulad ng mga mahal nating batid? Hmm. Kadiri. Yan, kadiri. <laughs> Bakit mo ginagawa? Kadiri? Pero tinatapos mo naman. Ha? Kung nandidiri ka, umpisa pa lang, yak, mga ganun-ganun ka na. Pero tinatapos mo naman. Tinatapos ko siya. Oh, ba't kadiri? Nasarapan ka din. Turin! Matapos mong gamitin, kadiri sila. Huwag ganun. Tapos, lagi mo nang hinahanap. Yung ganong klaseng pakiramdam. <laughs> Ha? Feeling Hindi naman. Na, Pagka meron, pag meron, meron. Pag meron, dati nun na, nag-aalangan ka pang ano, kasi kinakabahan ka pa. Pero ngayon, nung na, natikman mo na ang sarap. Hinahanap-hanap ko. Ay! <laughs> Hinahanap-hanap mo na? Kaya nga po sa Yun ang ba? pwedeng mangyari. Pwede? Oo. Pero hindi eh. Ayaw Hinahanap-hanap mo eh. <laughs> Ayaw ko nga tanggapin sa sarili ko. Ah, na medyo ganun ka na rin. Na, pag nakakita ka ba ng lalaki, anong unang tinitingnan mo? Anong unang tinitingnan mo sa lalaki? Yung ano, Ay, <laughs> hindi. yung ano? <laughs> Yung, ano, yung kilos- barel. Yung kilos kung ano halata. ba, Ah, oo. yung Ayoko sa halata. Eh. Tinitingnan mo yung tilos. Ano ba yun? Kilos. Kilos. Ay, ah, kilos. Paano Ay! Yung mga macho dating. Ah. yung mga Ayoko- patayo tayo, mga ayoko nakapamewang. Tapos nakapamulsa. Fernando. Uh, Fernando po Jr. Tapos sa loob ng bulsa, kinukuha niya yung barya. <laughs> Di ba? Mga ganon. Kaya na-attract ka na sa lalaki, Dre? Hindi pa. <laughs> Eh, sabi mo nga eh. Hindi, Ay, hindi pa. pa. Hindi pa halata. Tingin? <laughs> Kulang pa. Tingnan nga kita. Sige, sir. Clean, clean ang shorts mo. Halata ba? Oo eh, nakikita ko. Hmm. <laughs> Wala nga, hindi nga halata. Ikli, ang ikli ah. Parang tennis nung mga 1972 ah. ah Nag-short ka na rin ng mga ganyan. Tapos, patingin nga isot mong damit. Ah, yung sikip ng sando. <laughs> ang sikip. Hindi ako nagpipisit. Ay, hindi, hindi, hindi. Biro lang, biro lang. Pinapasaya lang kita. May hmm. posibilidad kasi na Meron mangyari din yun, no? Pag lagi mo na rin hinahanap, ang... Uh, uh, hindi, ako ngayon nahanap eh. Oh, yan. Ben, medyo kumakambyo <laughs> kanina. Sabi mo, hinahanap mo. Di ba? Pero hindi naman masama kung yun naman talaga ang kinalabasan eh. Kailangan lang nating maging tapat sa ating sarili. Kita mo, may mga lalaking, ano, di ba? May mga lalaking umamin na ganun sila. Hindi mm, sila hmm, nahiya. Marami na. Marami na. Marami na. Nauuso ba yan? Ewan ko eh, kung uso yan, ayokong makiuso kasi, <laughs> di ba, depende yan kung trip mo. Tulad mo, mukhang trip mo, di, yun ang trip mo. <laughs> trip, trip lang. Yun. Kahit uso, hindi, ewan ko ha. Ah. Kasi kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang uh, pagpipili. Katulad mo, yan, trip mo, okay lang. Aminin mo sa sarili mo kung ikaw ganun ka na rin. Nararamdaman mo naman yan. Hindi, napag-uusapan kasi yan, sabi. Ah. Pagka pumatol ka raw sa same. Pwede, pwede nga, pwede rin, pwede rin maging ganun ka. Kung nag-short ka na ng mga ganyan, <laughs> pwede. pwedeng maging gut, parang ganun na. Kasi ginagaya mo na sila. Di ba? Pagka ginagaya mo na sila, na. meron na. Meron ng bahid. Tingin, checkered pa ah. <laughs> Ayun, Dre. Okay ah. Oh, nasasali ka ba sa union? Sige, sir. Ah, ah, hawakan mo na ilong mo. Nakataas na. Nakataas na? <laughs> o sige, alam mo na ata yung sasabihin. Alam mo na ba? Hindi ko kabisado, sir. O sige. Kahit Madilim ano. Sa kwarto eh. Oh, sa IFM. Sa IFM. Sa 93.9 pala. Sa, sa 93.9. IFM. IFM. Ipinapangako ko. Ipinapangako ko. Na ikakalat ko. Ikakalat ko. Ang ligayang dulot. Ang ligayang dulot. Ng gwapong-gwapong si Kuya Jay. Na ang gwapong-gwapong si Kuya Jay at si Kuya Jobert. Habang. Habang. Suot ko suot ko? Ang short na ito. Ang short na ito. <laughs> nakasing, nakasing haba. Nakasing haba. Nang short ni Agassi. <laughs> Nang short ni? Nung siya ay, nang short ni Agassi. <laughs> nang short ni Agassi. Nung siya ay 21 years old. Nang siya ay 21 years old. Dahil sa 93.9. Dahil sa 93.9. Siguradong. siguradong Enjoy, Enjoy eh, ka! ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. <laughs> Nakita mo, Dre? Nakita ko, checkered. Checkered na maikli. <laughs> Hanggang dito. Tapos may hiwa pa sa gilid. May hiwa. Parang ano, wala siyang suit na brief. <laughs> Nakita ko, Dre. Nagulat ako pag silip kay alam mo na may mic natin, di ba? Kung ang mga television, meron yung mga, ang tawag doon, yung may lumalabas. Sa atin, nakikita natin. Sa mic mo? Oo. oo. Nak, ayun pa rin, oh. <laughs> Tama na. Ano ba yan? Ang halay naman ng shirt mo, Dre. Checkered na maikli. Tapos yung tingi, isando niya. Ah. Hanggang, hanggang puso. Ah, sige. May, may teddy bear pa. Tingin. Uy, may nakaano, naka-embose teddy oh. bear. Pero oh, pwede daw talaga mangyari yan, Kuya Jobert, na maging... Pwede, oh. pwede, pwede. Kaya lang pag nagugustuhan niya na nga. Katulad mm. yan dati, eh, malamang hindi pa to nagaganyan eh. Mm-hmm. Ay, pasyo. Oh. <laughs> Nakikita ko natatawa ko. Hmm? teddy bear. Kuya Jobert, may nag-text oh. Mm. At tatanong nila, ano yung Sheila ng Quezon, ng Quezon City. Ano daw? Totoo ba, Kuya Jobart, na kapag malaki o malapad ang noo ng isang tao ay matalino? Uh, sa tingin ko, ano, may mga matatalinong ganun. Pero yung, pag malapad ang noo mo, kadalasan binukutusan ka ng ganun. <laughs> ang talino mo, <laughs> o yung matatalino, di ba, kata sa school dati. Talino nito, lika nga, pak! Kaya lumalaki yung noo nun, lalong lumalapad. Matatalino yun. Ito <laughs> pa. <laughs> Totoo ba Oo. na pag may nunal ka sa mata ay nakakita ka ng mga nilalang na hindi mo dapat makita? Ako, wala nga akong nunal sa mata, <laughs> pero ayun pa rin siya. ayun pa rin. Nakikita ko pa rin siya. Pwede ka pailipat ng channel. Teka lang ha. Teka lang, naiikot to eh. Teka. Teka. Yan, wala na. Ay, lumapit! Naiyak <laughs> ko ng tingnan. Yun, hindi, hindi. Ah, nakakita ng mga lamang loob. <laughs> Oh, mga- <laughs> ng mga lamang lupa. Mga mga nilalang. Oh, na- hindi. Hindi naman yung nunal yun eh. Kung may temptay ka talaga, may kita mo sila. Pero yung may nunal, ako wala man akong nunal. Oo, ayan pa rin. Takpan ko. Nikli talaga ng shirt niya. Boxer to the max. Boxer shorts. Ano ba? Ito, si- uh, taga West Crami, si Matt. Mm, Matt. Ano Matt? Ano ang English ng saksakan ng ganda? Saksakan ng ganda. Ah, Ano ang English niyan, Kuya Jobert? Plug your beauty. Stabbed. Stabbing beauty. Yan. Stabbing beauty. Yan. Saksakan stabbing beauty. <laughs> Ayun pa <laughs> ano pa Ano ba to? Ay, umalis. Pinapakita mo talagang ika, isa ka ng ganap. Ano? Ay, may bigote pa din, oh. <laughs> may bigote na. Ang haba ng... Hindi mhm. ako nang tingnan. Yun lang. Yeah, oh. babatiin Bati, mo. Babatiin natin si ano. Ah, yung mga Taogama Pili, Lyceum, Manila Chapter, mga brad, Jess DiCaprio. Magandang gabi. Ate Nenet ng Salt, Sugar, and Spice dito sa may Annapolis, yung kantin. Si Tito Lali, Uyan, Charlotte, Martin ng COD, Brad, ayos na ba picture? Our Lady of Fatima Hilltop from Ate Pau. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy listening. At uh, laging nakikinig sa atin to, yung Batang Bayside. Oh, eh. Ay, Batang uh, Bayside. Oh. At si Mylin Bailon. Ah, si Mylene At Bailon. uh, binabati rin natin ang, ang Sala family at Santos family dyan sa Austria Novaliches. Ay, kala ko Austria eh. <laughs> Kapangalan mo pa. Mm-hmm. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello. Hi. Magandang Hello gabi. Ah, magandang umaga. evening Magandang umaga. Ay, maganda <laughs> umaga na po. Mm, ano ang kwento? Ah, ano po, ah, may itatanong lang po sana ako. Sige. Kasi parang, ano po eh, parang nalito lang po kung bakit po ganun. Saan ka nalito? Sa, ano po kasi, kasi one time po, Mm. ano, sumakay po ako ng LRT. Mga ano na yun po, gabi na rin po yun eh. LRT. Opo. Oh. Tapos po, parang na ano, parang su- sumakay po ako dito sa may ano, sa may Monumento Station po. Mm-hmm. Tapos po, yung grupo po nila, Mm-mm. parang ano sa pip, parang pip up po yata or ilang station lang po yung yung dumaan. O ilan, ilan sila? Grupo po sila eh, mga, mga more than 10 or almost Ay, 10 po dami. sila. Oo. Oh. Madami po. Tapos, Puro babae? hindi, may mga lalaki rin po. Tapos parang may kasama po silang, parang siguro parang pinaka, ah, ano po nila, guide po nila, parang ganun po. Guide. Para teacher po si Ewan ko pong ano po yung Mm, kasama po nila. Tapos, Tapos po, napansin ko po yung isang girl, mm. Ano, ano, tingin po ng tingin sa akin. ay, Tingin ang tingin. Baka bukas, baka bukas ang siper mo, di ba? <laughs> Hindi naman. Hindi, sa mukha ko po nakatingin eh. Ah. Oh, baka may kulangot ka. <laughs> Wala naman. Wala naman Wala po naman bakas ng laway sa ano mo. Kasi <laughs> Baka napatingin ka. Ano, Muta. Wala naman. Ah, wala. At least basta alam natin. Kasi minsan tumitingin yung babae sa atin, kala mo napupugian sa'yo. Pala, laki ng kulangot mo kasi tumitingin. Oh, kindat, ka pa, ano? <laughs> Kindat ka pa. nga din po kung bakit mo siya tingin ng tingin. <laughs> Ayun nga, nililinaw ko lang. Kasi nga, di ba minsan, pakit ka rin minsan pag nakatingin sa'yo, kahit nakatingin sa'yo, sa akala mo sa isip mo, malamang napupugian to. <laughs> Kindatan mo. Kindat ka na kindat. Tapos pagtingin mo sa salamin, sa may MRT, laki ng kulangot ko. <laughs> Nakakahiya. Malamang, bumo, malamang bumaba ka na kahit di mo pa yung yan eh. <laughs> Hindi. So, Pag ano mo kasi tinitingnan ko kasi syempre nagre-reflect din po yung ano yung... Kaya nga. Pag mukha mo. Opo. Okay naman yung mukha mo. Okay naman po. Teka lang titingnan ko nga. Titingnan kita gagalaw ha. Ah, sige po, sige po. Malamang titigan din kita kung babae ako. <laughs> Hindi, joke lang. joke lang. Oh. Ano na nangyari? Ano na nangyari? So, di, yun nga po, parang... Hindi, ano po yun eh, para rush hour na po. Mm, rush hour. Opo. Di, pagdating ko po ng bandang ano po, bandang Dios Station po, mm. parang ano po, yung... Sumikip na ang lahat, sumikip Opo, na. Opo, tikit-tikit na po lahat kasi syempre mga estudyante po, parang oh. bugso ang nagpasok. Oo. Oh. Eh, yun, parang ano, napansin ko po lang na ano, kasi syempre mapapansin mo rin po kung nabangga lang o iba rin po kasi yung ibinabangga. Oh, i- ano ano yung binabangga niya sa iyo? Yung ano po, yung behind nyo po. Yung puwet binabangga sa sa, Sa dyan. ano ko po, sa, in, ino po yun, kung kung ano po yung kapantay nung ano. Langit <laughs> sinta. Ay, siksikan, tapos dinidikit sa'yo sa Opo. yung puwet niya. Opo. So, ti- sinasadya ba? Eh, kasi hindi lang po once eh, hindi lang twice, hindi lang din po thrice eh. Parang, hindi lang po Aba. Diba? bangsa eh, parang idinidiin po po eh. Ikaw naman, dinidikit mo rin. Sinasabayan mo na rin. po, Parang, kaya nga po siguro Naiilang niya- ka. Hindi kaya po siguro niya dinidin kasi nilalayo ko po. Oh, Oh, hindi kasi may ilang po kasi yung babae po na yun, yung girl po na yun. Kasama niya po yung boyfriend niya. <laughs> So, so Ron, dikit, ang layo mo na eh. Nakausli pa rin yung puwet, nakaganon. Hindi naman kasi dikit-dikit na po talaga pero yung, yung sa akin, sa akin po talaga, parang nilalayo ko po kasi naiilang din po ako. Ah, tsaka may nararamdaman ka na malamang. Kasi dikit ng dikit. Huwag mo sabihin wala. Meron po, syempre, lalaki din po ako Hindi eh. kaya yung, par, yung pagdikit-dikit niya na yun dahil hindi niya nga masabi sa'yo na may oh. kulangot ka. <laughs> Hindi kasi nakatalikod na po siya. Parang kinakalabit ka na, Tignan mo ilong mo, may kulangot ka. Akala <laughs> mo naman, nil- nilalandi ka. Eh, hindi ko rin po. Pero, chinig Oh, baka sa- naman, ma- nakakatakot nun, baka yung babae, <laughs> natay. <laughs> Pinapahid sa'yo. <laughs> Pinapahid sa'yo yung Siya, dumi. Kadiri naman yun eh, Hindi, hindi, hindi. Joke lang. Sorry. Hindi, Oh. kasi minsan, hindi ko rin alam ha, kasi hindi pa ako nakakaranas na ganyan. Baka naman sobrang kagwapuhan mo, hindi na natiis ng babae na eh. idikit niya yung puwet niya sa'yo. Hindi kasi sa, sa akin po kasi Kuya Jobert, ilang lang po ako doon kasi kasama na po mismo yung boyfriend niya. Mhm. Nako! Gumaganon! Opo, kasama niya po kaya doon po ako na ilang. Kasi Sila, ba, sigurado- sabi ko, ba, kababae po niyan tao, ba't ganun naman siya? Baka Parang naman kata- nagtitrip lang yung babae. Tingnan eh, ko nung hindi ko to. pa Tingnan kung natin po to eh. kung kakagat. Baka naman akala nakapikit yung mata mo, kala mo puwet niya pa, yung pala puwet na ng boyfriend niya. Yung <laughs> Dumidikit sa'yo. Hindi kasi tapos nung ano po, nung <clears throat> nung pagbaba, ano na? Pwede pa kasi, ano eh, pag, pagbaba ko po, no, nakatingin pa rin po siya sa akin. Ay, Tapos, nag-iwan pa ng tingin. Iwan pa ng tingin, ha? Umabol pa po ng tingin. Ba- Buti hindi so eh. Baka pagbaba mo sa menu, sinabol ka ng tingin, biglang pagbaba mo, tin- tinuro yung ilong, kulangot, kulangot. <laughs> Mama, boy, kulangot, may kulangot. <laughs> O sa mga anong ginanong ka pa, nilapitan ka, sabi sa'yo, pwede mo makuha yung cellphone number mo? Sabay tuwan-tuwa ka rin, oh ba, ito. Tapos, sige, una na ako, bye. Pagbaba mo, abang-baba ka sa MRT, tututututut, pagtingin mo, Sir, may kulangot <laughs> Pareho pala kami ng station na bababaan. <laughs> Kinex pa. Kala mo, I like you. Sir, ang laki ng kulangot mo sa kaliwang ilong, sir. pero, <laughs> pero, pero siyempre, Kuya Jobert, kung yung kulangot lang naman problema niya sa akin, ba't ikikis-kiss pa niyo yung behind niya, di ba? Sabagay. Sabagay. diba? Pwede parang, na. Ano. parang pampangit no? <laughs> Pwede, pa, pwede, pwede, pwede, pwede, siguro, siya naman na yung may ako, eh. kulangot sa puwet, pinapahid lang dun sa pantalon <laughs> mo. Nasa baba pala. Hmm, yun lang yun. Hindi natin alam kung ano yung in- intention ng babae. Baka, pero, baka may... Baka lang. Meron din siguro mga ganun mga eh, karamdaman din niya na hindi mapigilan yung kanyang pagnanasa. Mm. May sakit din na Ganun, ganyan. ganun po ba yung kahit kasama mo na po yung ano yung Alam mo, 'di ba, minsan may tinatawag na kleptomaniac, yung hindi mal- ma- hindi mapigilan yung kamay sa pagnanakaw. Meron din mga nymphomaniac, Opo, yung yung mga ah, sa sex doon na. na. no, yung hindi na mapigilan yung pagnanasa nila. At Opo, meron din mapigilan. kulangomaniac. <laughs> Ikaw 'yun. Wala Kule, kulango maniac. Ikaw yan. Taong hindi na ubuso ng kulangot. <laughs> anyway, ganun lang yan, Brad. Ah, wala namang masama. Hindi ka na, at least ikaw, hindi mo pinag, ano, Take advantage. Mm. yun naman tala, ha? Problema nun, man, nasapa ka pa ng Nasa pa boyfriend. ka pa. Pag habang dinitikit niya, ikipagdikitan ka na rin doon. ito rin po kayo, Joberto, kasi yung boyfriend niya, maliit talaga sa akin. Parang bata lang. Ay, buti naman. Siguro nakita kayo niya malaki ka eh. Sabi siguro ng babae, ay, may napansin ako. Mas malaki yung kulangot mo sa <laughs> boyfriend ko. Ayun, ganun lang yun, Brad. Opo. Swerte mo naman, nalandi hindi, ka. Hindi, hindi ko na, parang hindi ko rin po tinake as swerte yun. Parang na, oh, nagulat yeah. lang po kung bakit po ganun. Hmm, baka hindi rin natin alam kung totoong babae yan. Hindi kasi, ano yun, eh, malalaman mo naman po. Pulido ba? Ano eh. Pulido? Opo, pulido po eh. Tingin kasi nga, tingin. rin po yung babae. Teka, may... tingin nga, tingin. Ito yung ano po. Lucky? Laki. <laughs> Meron pa rin. Pulidong kulangot yan ha. Ah. <laughs> Di ba nauubos yan? Parang ano lang ha, ah, pamintang buo ha. Ah. <laughs> Hindi pa nadurog. Kala ko kanina na sinilip kita, nunal. Kulangot pala. Kala ko si Nora Honor ka eh. O yan, ganun lang talaga. Opo. Man, you're the Nora Honor man. anyway, sa IFM, siguradong... Enjoy ka! Itanong mo kay Kuya Jobert! Pero may mga babae talagang nananansing. Meron oh. din. Anong kala nila lalaki lang? Mm. Meron din babae, ha? Dami eh. Hindi mo rin alam, no? Sa MRT, LRT, sikipan. Kaya nga ngayon, yung sa MRT, yung mga babae, inihiwalay na po Oo. nila sa, ano, sa mga malalaki. Kasi meron din talaga mga lalaki na talagang ang lalaki ng kulangot. <laughs> Iniiwasan lang po mapuna ng mga babae dahil yung mga lalaki iba, ang dudugyot. Hmm, Nasakay ng MRT, pakindat-kindat sa babae. Kala naman may gusto yung pala. Ang laki ng kulangot. <laughs> Tapos yung ibang haba ng buhok sa ilong. May muta. Yan. Tapos ngingiti-ngiti sa chicks. May mga malunggay yung ipin. Tsaka, dit, oh, may nag-text, oh. Kuya Jobert, hmm. budol-budol yung grupo na yon Style nila yun, ng attention, kunin yung attention sa kanya. Baka dudukutan. Isa pa yun. rin yun. Isa pa yun. Isa pa yun. Eh, ingat pa kayo. Akala nyo, pinagtsatsansingan Oo. kayo. Pero- Yan. Buti na lang yung sa kanya, kulangot talaga niya ang <laughs> intention. kulangot niya talaga ang atensyon. Hindi, hindi, ninakawan siya. Masama nun, kinuha na yung wallet niya, napuno pa yung kulangot niya. <laughs> Nakaw na nga. <laughs> ang pangit ko lang. Hindi, inisip din siguro, ah, walang pera to. Walang pera. Kulangot. Kasi kulangot nga, hindi maasikas. <laughs> Tissue nga, hindi makabili. May pera pa ba to? Inayupak eh, na to. Tara na. Sabi siguro ng boyfriend, Wala wag, wag, wag, wag. Dikit ka naman, dikit. Dugi ka dyan, oh. Natchansingan ka na nga. Wal- walang pera. Bakit? Di mo inong tayong kulangot. <laughs> Dugit yan. Hindi kaya nga sikasuhin yung sarili niya. Magdadala pa ng pera yan lalaki ng kulak. <laughs> Huwag po kayo sasakay sa MRT. Ako po, punahin po kayo dyan. Siyempre, pag tra- pagkasiksikan yan, yung mga mukha nyo magkakatapat lang. Oh. Tapos tititigan ka ng babae niyan, tapos pagtingin mo, mapamangiti-ngiti sa'yo. <laughs> smile, smile ka pa rin. Smile, ikaw rin si... Ay, kita mo, malalaglag na lang yung kulangot mo na lang. Ingat-ingat <laughs> po Ingat sa mga po budol-budol. Sa budol-budol at saka... mga kulangot gang. Nagdata, nagtatrabaho po sa postal office yung mga kulangot gang. Nag-iipon ng kulangot yung pang dikit sa sobre. <laughs> Tiriritit, balita, around the clock. Tatlong kulangot gang nahuli. Nagtakbuhan, ni isa na ipit, nakadikit yung ilong sa... <laughs> Hindi po makahinga, inimbestigahan ng polis. Kinapos ng hininga, puro na kulangot yung ilong mo. Tawag mo po kayo, 584-5545. Itarog mo kay Kuya Kulak Jobber!